Okej, okay. mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM në 104, miq të dashur ju përshëndesim. Ju uroj një ditë fantastike, është e premte më në fund arriti. Ehm, um, edhe në fundi, uh, po Jeri domethënë E ka dërguar gjithë javën që ka patur temperaturë. Ka bërë një përpjekje heroike për të qenë këtu. Për të qenë këtu, po, e vërtet. Për të mace në këtë program. Ndërsa unë mendoj që është kthyer nga krahu tjetër. Si ndodhi që e theu Jeri telekomandën? Është shumë çuditshme. Në gjysëm, në mes apo kështu të thyer të thonë. Gjithsesi përtej shakasë do t'i urojmë shërim të shpejtë. Po, përtej shakasë. Dhe na mungon. Ja 2 minuta kanë kaluar. Okej, nisim. Është të them miq të dashur sot të zgjidhni ju muzikën në klubin e mëngjesit, Blendi Jeri, Jeri jo, domethënë, Altini, Olta dhe Lori janë këtu.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 Ai shquhej për teorinë e tij dhe zbulimet kryesisht në fushën e rëndesës. Në vitin 1828, erdi në jetë poeti dhe dramaturgu norvegjez Henrik Ibsen. Në vitin 1908, Në New York, Fidelio i Beethovenit u shfaq në operën Metropolitan. Në vitin 1920, lindi në Elbasan Qemal Stafa, letrar dhe figurë e shquar e lëvizjes dhe luftës antifashiste nacionalçlirimtare. Në vitin 1956, Tunizia fiton pavarësinë nga Franca. Në vitin 1969, John Lennon u martua me Yoko Ono në Gjibraltar. Në vitin 1970, David Bowie martohet me Angela Barnett. Në vitin 1987, një burrë nga Colorado u gjobit me 10.000 dollarë dhe 10 vjet liri me kusht pasi vodhi 76.680 rulona letre higjienike nga spitali ku punonte. Në vitin 1991, Michael Jackson nënshkroi marrëveshjen më të madhe në historinë e regjistrimit, një kontratë 1 miliard dollarë me Sony. Në vitin 2000, kristian-demokratët e opozitës së Gjermanisë mblidhen për të caktuar Angela Merkelin si lideren e tyre të parë grua. Në vitin 2002, Bosnje-Hercegovina pranohet anëtare me të drejta të plota në Këshillin e Europës. Në vitin 2002, aktorja Pamela Anderson bëri të ditur se ajo kishte hepatitin C. Në vitin 2011, forcat perëndimore sulmojnë bazat e Gaddafit. Sot fillon pranvera në orën 1:14 të mëngjesit në hemisferën veriore, ndërkohë vjeshta fillon në hemisferën jugore. Dita dhe nata janë praktikisht të barabarta. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ora është tani 7:11 minuta. Unë jam Blendi këtu me Altinin, Oltën dhe Lorin. Jerin nuk e kemi sot megjithatë. Kemi juve që na ndiqni muzikën e zgjidhni ju sot në klubin e mëngjesit. Mund të na shkruani në 069 20 70 222. 069 20 70 222 tani um, duam pak ndihmë nga ata që janë të apasionuar nuk e di ku janë këta çuna dhe gocat e Astronomy Club Albania që shumë shpesh më shkruajnë më më propozojnë gjëra në jo jo absolutisht janë ideja ngaqë shkruajnë shpesh mhm mm Ideja është po po kur të shkruajnë shpesh Altin nuk të bezdisin. Atëherë eklipsi i 2015-s, çfarë ndodh në datën 20 mars 2015? Ëh, uh, që do të jetë sot. Pra, pra, uh, do të shihet uh, më së miri nga nga Europa. Nga ishujt Faroe. Nga ishujt Faroe po. A siç po thosha. Atëherë eklipsi për shembull është i dukshëm në Dublin, në Irlandë, në Islandë, në Britaninë e Madhe, Edhe në një pjesë të Europës, po sa më në veri kam përshtypjen unë aq më mirë. Ëm um, vetëm që s'jam s'jam s'jam i sigurt. Ja ku ja se ç'thotë Wikipedia për shembull për uh, këtë do të jetë një uh, eklips total i diellit i cili do të ndodhë sot pra e, e premte data 20 uh, mars 2015. Eklipsi do të ndodhë kur hëna do të kalojë midis tokës dhe diellit, prandaj do të do të situash uh, eklipsojë, do të eklipsojë, pra, do të mbulojë diellin plotësisht, mm -hmm. plotësisht, mhm. totalisht. Mm -hmm. Edhe në një moment të caktuar do të jetë uh, do të jetë uh, errësirë, do të jetë errësirë. Ja se ç'thotë këtu për shembull, eklipsi do të zgjasë më gjatë nga të gjithë do të jetë në ishujt Faroe, siç po thosha. Uh, 2 minuta e 47 sekonda do të zgjasë në ishujt Faroe një eklips total diellor 2 minuta e 47 sekonda. Që ke ke Kohën që bësh foto foto në errësirë sa të duash, domethënë. Pi një lëng frutash edhe po, bësh dhe foto. Po pse jo? Pa ose një dahon, a ku di unë se çfarë mund të mund të shoh. Por po shikoja para pak tek te Euronews-i këto ëm një kronikë që ata kishin bërë, janë dyndur, janë dyndur turistë në Ishujt Faroe. Turistë me njëfarë mirëqenie e kam përshtypjen unë edhe me këto lloje të shijeve për gjëra të veçanta në jetë se mm -hmm. imagjino të shkosh për për të parë eklipsin, për të parë eklipsin, për ta parë mirë, për ta parë gjatë, se mund ta shohësh dhe nga vend tjetër për ta shikosh për 2 minuta e 47 sekonda. Dhe ata janë të zhgënjyer pak sepse në Ishujt Faroe koha është totalisht e vranët dhe duke qenë totalisht e vranët mund të mos duket ashtu siç ata kishin shpresuar Në një qiell të kthjellët, të shikonin hënën që uh, del dhe mbulon diellin, duke e bërë errësirë. Um, nuk e di se sa do duket nga Shqipëria, nuk jam i sigurt për pra, eh, këtë. Po, meqë the do duket nga një pjesë e Europës, mm -hmm. ne nuk kemi hyrë akoma dhe besoj nuk do ta shohim dot. Po ne, me, e kisha fjalën për Europën gjeografike unë, po. Aha. Gjithsesi, o oh, Jeri, eh, më fal Olta. Po. Um, E gjeta, e gjeta se ku janë. Jo, s'ka gjë. E gjeta se ku janë, se ku janë ishujt Faroe. E shikon ku, e shikon këtë pikën këtu? Mhm. mhm. Kam përshtypjen që këto janë ishujt Faroe. Pra mbi Britaninë e Madhe. Mbi Britaninë e Madhe. Islanda është kjo e kuqja këtu. Mhm. Po. Apo është Groenlanda ajo? Ajo është Groenlanda. Groenlanda. Groenlanda. Kjo është Islanda, kjo më e vogla. Po Islanda është. Kjo është Islanda, këto këto janë ishujt Faroe pra. Ah, këto janë ishujt, ja, ja, që po bën të madhe. Nuk janë ato që mendoje ti. Ti këto janë po, Kanaret janë këto. Kanaret. Po. Kanaret, po ishujt Kanare. Nëse, okay. Kështu që do të shkojmë sot në ishujt Faroe miq të dashur. Unë Kur duhet okay. të bëheni gati? Mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Miq të dashur, sot kemi një program aq të ngjeshur sa sa nuk ka ndodhur ndonjëherë përpara, por pas pak do të kemi këtu një zonjë e cila e ka si kauzë uh, të punës së vet, mm -hmm. sensibilizimin, uh, informimin, edukimin e rinisë mbi të gjitha për të drejtat e njeriut dhe ju e dini që ne jetojmë në një vend ku drejtat e njeriut janë edhe pse jo në nivele katastrofike, nuk janë në nivelet më të kënaqshme. Mm -hmm. Kështu që ka punë për të bërë dhe ajo është në Shqipëri këto ditë në një tur, ne do ta takojmë mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, por deri atëherë do të kemi muzikë shumë të mirë, Take That, Tove Lo, Kwabs, Shakira, Mana, Maroon 5 e tjerë. Do të vijnë të gjithë. Ju mund na kërkoni muzikën tuaj në 069 20 70 222. Ok, ajo që dëgjuat ishte Take That miq të dashur Kjo quhet Rule the World Ora është tani 7.22 minuta e 33 sekonda Unë jam Blendi së bashku me Jerin në arti Bo, ah, Jerin, jam mësuar të them që Jeri është gjithmonë këtu por Jeri sot nuk është këtu Mund bësh ti sikur je Jeri? Po. Të paktën që të mos Po unë jam edhe Jeri. Mos dalë më vlog, domethënë. Në rresh, në një jemi. Ja ku është edhe Jeri miq të dashur, sot po. mishëruara në një. Okej, ehm, do të tregoj diçka pak më vonë do flasim pak më gjatë për këtë eklipsin edhe tmerrin e madh që është eklipsi në disa sot thonë mund të jetë fillimi i Armagedonit. Fundi i botës sepse tre, domethënë janë gjithë këto, janë gjithë këto gjithë ngjarje të mëdha që janë duke ndodhur. Por por në fillim fare meqë jemi tek eklipsi tek drita e diellit etj etj dua që të ndalem në diçka që ka rëndësi për ata që na dëgjojnë që janë prindër e që kanë fëmijë të vegjël. Ë uh, sepse sepse çfarë uh, po ndodh në botë, madje po përdoret edhe fjala uh, miopi ose epidemi miopie. Ë mm -hmm. uh, njerëzit janë uh, duke duke dal miop, duke u diagnostikuar miop më shpesh se kurrë më parë. Dhe një besim uh, i përgjithshëm ka qenë që kjo shkaktohet nga përdorimi i teknologjisë. Për shkak se ne kalojmë shumë kohë duke lexuar ekrane, ekrane të vegjël ndonjëherë të telefonëve inteligjentë njëra apo tjetra, uh, për këtë arsye pra njerëzit uh, mendojnë që miopia është në një ngritje të frikshme në kudo në botë. Megjithatë, megjithatë, siç uh, thekson edhe Erin Blackmore tek uh, Smithsonian thotë që nuk është uh, nuk është teknologjia në fakt ajo që duhet fajësuar. Por, por aty afër jemi, sepse ajo që duhet fajësuar është mosdalja përjashtë. Do thotë që um, duhet të kalojmë më shumë kohë përjashtë, dhe duke qëndruar më shumë kohë brenda, brenda, duke u marrë me gaxhi mixhit që ndodhin brenda mureve, duke qëndruar më shumë në dritë artificiale elektrike, ne jemi duke i shkaktuar këtë miopi vetes, sepse qenka diçka në dritën e diellit që lëshoka dopaminën uh, në retinën e syrit. Dhe kjo dopaminë në retinën e syrit është çfarë e mban syrin mes të tjerave të shëndetshëm. Mungesa e kohës së kaluar jashtë Jo vetëm për mushkëritë, për muskujt, për ku di unë tani, domethënë qarkullimin e gjakut dhe këto gjërat e bukura që ka organizmi, qenka e rëndësishme edhe për sytë. Qëndro brenda, Po, dhe ne e dimë shumë ata që futen në burg edhe qorrohen për shkakun se po, po, po. se s'e s'e shikojnë diellin, por kjo qenka vërtet. Në në po, dielli nuk hyn mjeku. Bravo. Ose duhet të dalësh ti tek dielli, ose ta bësh shumë me me tarracë kabriole. Um, por por ideja është që që në Tajvan këta e kanë provuar këtë në dy shkolla. Në njërën prej shkollave në Tajvan fëmijët qëndrojnë jashtë 80 minuta çdo ditë. 80 minuta çdo ditë. Dhe numri i fëmijëve miop aty është vetëm 8%. Kjo mm -hmm. një orë 20 minuta pra. përjashtë. Në një shkollë tjetër ku nuk dalin pothuajse uh, fare, por vetëm diçka tek 15 deri në 20 minuta çdo ditë, numri i fëmijëve miop është 28% i të gjithë fëmijëve. Wow. Kështu që uh, është shumë e ndjeshme. Drejtpërdrejt pra me duket sikur është e lidhur drejtpërdrejt me kalimin e kohës përjashtë. Prandaj fëmijët duhet të qëndrojnë më shumë në natyrë. Prandaj thonë që të dalësh jashtë paktën Një herë në ditë. Po, është e vërtet. Ose dy herë, po ti je. Tani prandaj thonë edhe më shumë fibër. Po të kesh kohë. Po, i nga i nga po. i kokolepsën bash këtë gjë. Të gjithë faleminderit Ali. Rrofsh edhe për këtë. Me të tjera. Kthehemi, ha ha. Po. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Talking Body tani nga Tove Lo. Ju mund të kërkoni muzikën që doni të dëgjoni miq të dashur në 069 20 70 222. Do të kemi edhe anagramën mbas Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Okej. Ja ku rikthehemi edhe një herë këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur, kam një kënaqësi uh, të veçantë që të mirëpres këtu zonjën Mary Shuttleworth, Shuttleworth. Um, who is the president of Youth for Human Rights International. Uh, është presidente e Youth for Human Rights International, uh, që është një organizatë uh, mbarëbotërore e cila merret me edukimin e rinisë për të drejtat e njeriut, por gjithashtu me të është edhe Arbër Kodra, i cili është drejtori i Human Rights Office këtu në Shqipëri. Arbër, mirë se ke ardhur. Dua që të ndajmë një një një pikturë fare të shkurtër se uh, çfarë uh, po ndodh dhe çfarë uh, zonja Shuttleworth është uh, duke bërë këtu në Shqipëri. Atëherë, unë do jap një, do jap qëllimin e shoqatës ndërkombëtare se cili është, qëllimi është që të mësojnë të rinjtë në lidhje me drejtat e njeriut dhe kryesisht me Deklaratën Universale të Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut. Mm -hmm. Zonja bën turin botëror, është turi i saj i 12 dhe ka zgjedhur dhe Ballkanin këtë herë duke përfshirë dhe Shqipërinë. Unë po shikoj këtu se kam një hartë që ju e sollët me po. vete, e cila tregon se si ka nisur ky tur uh, prej ku deri ku, por e shikoj që so your tour Mary uh, started in Los Angeles. That's correct. Uh, in California and then you went to Mexico. And I see uh, you were in some uh, Caribbean islands That's there. That's right. Basseterre. Um, is that how you pronounce that? Yes. Okay. Um, and then you went to uh, England and then uh, Belgium, and now you've come to the Balkans. That's so correct. this is this is this part of the tour, and yes. from here you're going to Um, yes, uh, if I may just take a moment sure. also and acknowledge uh, in the incredible reception we've received here in Albania. Um, for example, uh, ministries such as the Ministry of Education, Ministry of Youth, uh, the Foreign Affairs, um, uh, the Ombudsman, mm-hmm. the um, um, wow, uh, the list goes on and on. Um, also, the the Commission for the Protection Against Discrimination, uh, truly, the reception has been amazing. So it's really appropriate that I acknowledge them before I even speak. Oh, that's good. So that's thank good. you, thank you very much. So my own background really starts uh, in a country when I was born and raised in a country where discrimination was the law and enforced by law. Apartheid. That's correct. Mm -hmm. Apartheid South Africa. Please. Okay, zonja falënderon kryesisht pritjen në Shqipëri, duke filluar që nga ministri të ndryshme, Ministria e Arsimit, Ministria e, e Ministria e Rinisë, Ministria e Jashtme, sigurisht do të përmendi dhe Avokatin e Popullit gjithashtu. Avokatin e Popullit dhe Komisionerin kundër diskriminimit. Duke qenë se ka lindur në Afrikën e Jugut dhe atje diskriminimi ishte i detyruar me ligj, Mm-hmm. So, um, so Mary, may I ask you, sure. when did you first notice that? I mean, because you, well, of course, you were young at first, and Absolutely. you didn't know what things are about. But when did you start to notice? discrimination? Well, that's a really, really good question. Uh, my father was a lawyer, and within our home, obviously, my parents were not necessarily in agreement with the regime, but mm-hmm. it would be illegal for them to speak out against it. Mm-hmm. So, um, within the home, within my early, early uh, childhood, you know, I was not aware of it. I really noticed it when I started going, uh, when I grew up and I was at school during mm. the years of being at school. But a very interesting point is that um, I, I, was honored really at the age of 15 um, to actually travel abroad and to actually study in Europe. And it was really in Europe that the penny dropped because in Europe I saw not only discrimination amongst colors, which to me was already stupid as mm-hmm. I was mm-hmm. growing up. But there I saw different forms of discrimination, and I realized that discrimination is truly a global issue. Mm-hmm. And um, you know and that's really the foundation of my work is yeah. to see how can we just reduce discrimination just a little bit so it's about racism in a, in a sense not necessarily mm -hmm. discrimination um, you know in my research i mean it's Please go. Sigurisht që zonja e ka ndjerë diskriminimin për herë të parë në një moshë shumë të re, por kur ishte shumë e vogël nuk arrinte ta kuptonte, duke qenë se i ati i saj ishte avokat dhe ishte kundra regjimit, siç e thashë, dhe ishte i detyruar nga ligji diskriminimi. Sigurisht që e ka ndihmuar shumë që të kuptojë akoma më shumë kur ajo po rritej dhe të shikonte se po jetonte në në pjesën e Afrikës të Jugut. Gjithashtu, duke qenë se kam studiuar në Europë që në moshën 15 vjeç dhe aty fillova të kuptoja forma të ndryshme diskriminimi dhe më dukej diçka që nuk shkonte. Mm. Dhe sigurisht që diskriminimi është një çështje globale që vuhet në që vuan e gjithë bota. What what are some of the hot topics of of discrimination right now? Disa nga pikat më të nxehta të diskriminimit sot në botë, cilat janë and and and where exactly? Okay, um, so I would say that if I look at the various researchers, I would say that the one that pulls at my heart the most is the discrimination we see literally in slavery. Slavery today, mm-hmm. 2015, mm. um, we call it modern day slavery, we call it human trafficking. Um, for example, mm. UNICEF, 1.2 million children are trafficked across international borders a year. Okay. Sigurisht diskriminimi sigurisht nga çështjet që zonja përmendi për janë shumë të rëndësishme. 1.2 milion fëmijë trafikohen në gjithë botën në ditët e sotme kur flasim për vitin 2015. Gjithashtu there's not a country in the world that is not in some way invo- involved with human trafficking, and sadly. Um, human trafficking moves the, the, the, the victims were often move from developing countries uh, and two developed countries. So sadly, I have to say that our developed countries are the users, are the exploiters mm-hmm. of these slaves. Mm-hmm. Uh, and again, as I said, it's discrimination to the point of reducing people mm -hmm. to to objects that you can buy and mm -hmm. sell and abuse. Mm -hmm. Që do të thotë që problemi është është është sot me me edhe me vendet e zhvilluara të cilat sepse domethënë këta skllevër migrojnë nga vendet e pazhvilluara drejt vendeve të zhvilluara ku ata shfrytëzohen dhe përdoren, kështu që problemi është është mbarëglobal dhe i përfshin që të gjithë ata dhe kulturat. But what what they exactly do they end up doing in uh, Unë e pyes zonjën se çfarë çfarë ndodh me këta njerëz që skllavërohen dhe shkojnë në vende më të zhvilluara, çfarë çfarë eksaktësisht ndodh me ta? What do they do? Uh, what are they used for? How are they abused? Is it uh, sex trade? Is it uh, uh, selling drugs? Are they uh, you know unpaid workers? Uh, what is exactly that You know, like what's that, their day like? I know of a slave. Uh, I know. Uh, actually, all of the above. Um, for example, um, in the silk industry, uh, because of their little fingers, mm. in the carpet industry, making carpets, um, Just like in the mills uh, back in the day, where they had the little, you know, they could fit into the uh, the, the, tilla që vetëm nxënë fëmijët, miniera të ndërtuara keq ku këta njerëz fusin fëmijët për t'i shfrytëzuar atje dhe për t'i për t'i bërë që të punojnë uh, si skllevër. So um okay, uh, so this is this is a grim picture of of what's going on in the world today even though we don't see it as often, you know, exactly. in the shiny TV screens, but but the the, the question uh, becomes what is it that we can do about it? What is it that you're doing about it? What is it that education can change in this uh pretty bad uh, situation. Thank you. Um, yes, uh, the, the issues are, you know, these issues are horrendous. And it unfortunately, it's not a single approach. There's no one quick fix that we can all do and just, you know, Mm -hmm. Every single one of us. Um, and so, in teaching human rights, teaching that everybody, everybody universally has these 30 human rights, it creates, uh, uh, educationally, it creates a solid um, basis mm -hmm. from which we can mm -hmm. actually build a, a world where we'll see less discrimination. So what you're actually saying, zonja po thotë që edukimi është për shkak se është mësuese vetë edukimi është shumë i rëndësishëm për ta për ta ndryshuar këtë botë sepse kur u mëson njerëzve që të gjithë janë të barabartë, të gjithë kanë të njëjtat të drejta, atëherë It's uh, an outrage. outrage. Yeah, outrage. yeah, sure. An outrage. Everybody would be speaking for that one child. Mm-hmm Mhm. I don't have to say more. And that's happening that's happening all over the world. Exactly. Too many. You said how many? 1.2 million. 1.2 million children and that's just the children that are trafficked across international borders. Yeah. There's still internal trafficking on top of that. Okej. Okay. Ehm um, do të marrim një minutë tani, pra se janë 1.2 milionë, imagjinoni, thotë zonja, një një fëmijë vetëm po të humbasë në Tiranë dhe sigurisht do do bëhet do bëhet një një shqetësim shumë i madh për për gjithë, por eh, por 1.2 milion eh, fëmijë janë të humbur e trafikuar ndërsa flasim, kështu që um, kjo nuk është diçka e mirë. Ëm um, do të shikojmë një video të vogël e cila është kundra diskriminimit dhe do të kthehemi t'i bashkohemi bisedës edhe një herë tjetër me me zonjën Shuttleworth këtu në klubin e mëngjesit. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Kur je besnik, meriton të shpërblehesh. Prandaj të apasionuarit pas sportit që zgjedhin paketën Premium në Digitalb do të shpërblehen me dhjetë për qind ulje në të gjitha paketat mujore Vodafone Club, zbritje mujore për klientët Vodafone me kontratë, si dhe kredite falas në DigiGold, ekskluzivisht nga Vodafone edhe në paketën familjare dhe fillestare. Vodafone, power to you. Çdo ditë, gjeni shijen tuaj. Zgjidhni kruasant Belino në gjashtë shije të ndryshme. Shijojeni një kruasant Belino kudo ku ndodheni, në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtë tuaj. Kruasant Belino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta. Ju mund të keni një trup të përkryer dhe shëndet të mirë, fare thjesht, duke përdorur fuqinë e mendjes. Mbylli sytë, merr frymë dhe përsërit. Unë jam i shëndetshëm. Unë jam i shëndetshëm. Nxirre frymën, hapi sytë dhe festo. Tani je tjetër njeri. Nëse nuk funksionon, shko tek Fit Health. Fit Health, e para dhe e vetmja klinikë nutricioni në vendin tonë, e cila ofron teste risi, dieta të personalizuara dhe gjithçka tjetër që nevojitet për shëndetin tuaj. Klinika Fit Health, përballë postës numër 8, telefon 067 41 37 773 ose fithealth.al. Të dashur pasagjerë, do të donim t'ju informonim se portat për fluturime direkt nga Tirana në Paris dhe nga Tirana në Bruksel do të çelen në fund të marsit. Gjithmonë e më shumë fluturime direkt, që nga fundi i marsit edhe drejt Parisit dhe Brukselit. Fluturimet vajtje-ardhje fillojnë nga njëqind e tridhjetë e nëntë euro. Kërkojeni fluturimin tuaj në Adria pikë al ose në agjencitë e autorizuara të udhëtimit. Carrefour sjell oferta fantastike gjatë fundjavës. Letër kuzhine Carrefour 199 lek. Lëng 3 litra, pjeshke dhe kajsije 99 lek. Vaj gatimi 149 lek. Makarona Carrefour 49 lek. Eja menjëherë të përfitosh nga çmimet më të leverdisshme. Carrefour, ashtu siç duhet. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Miq të dashur ne jemi me zonjën Mary Shuttleworth këtu, e cila është presidentja e Youth for Human Rights International, uh, një përpjekje për t'i dhënë fund, uh, për t'i dhënë fund edhe edhe uh, skllavërisë dhe diskriminimit në botë, që është përpjekja e tyre e madhe, por uh, po ju tregoj një foto këtu, e cila uh, në të cilën foto uh, shihet një samit i kësaj organizate që ka ndodhur në Bruksel uh, në vitin 2014. Këtij samiti dhe në pikërisht në në në këtë samit uh, ka qenë edhe Arbër Kodra, i cili uh, ka përfaqësuar Shqipërinë atje dhe i është bashkuar kësaj organizate pikërisht atje. Unë dua që Arbër ti të na tregosh pak se çfarë uh, çfarë ke mësuar, çfarë çfarë uh, ka qenë që ti ke parë uh, dhe të ka të ka tërhequr në këtë lloj uh, po themi organizimi në këtë lloj në këtë lloj uh, përpjekjeje. Po. Gjëja e parë që më inspiroi, mund ta them që gjithë të gjithë të rinjtë, të gjithë bashkëmoshatarët e mi që ishin atje ishin të gjithë bashkuar për një kauzë shumë të rëndësishme siç është dhe edukimi. Mm -hmm. Dhe sigurisht edukimi ishte ajo që më inspiroi dhe akoma më shumë siç është edukimi i drejtave të njeriut nga deklarata e Kombeve të Bashkuara. Duke qenë se në vendin tonë ne dimë që në, vetëm në kuadër të edukatës qytetare uh, përmenden të drejtat e njeriut sa preken, por nuk ka një program që është bazë që t'i futet akoma më thellë ashtu mm -hmm. siç duhet. Unë dua të përmend këtu kanë një broshurë e cila është e përkthyer në 20 gjuhë të botës dhe është titullohet çfarë janë të drejtat e njeriut, nëse mund ta tregoj. Po, patjetër. Kjo është një broshurë e cila uh, përmbledh pra të drejtat e njeriut uh, dhe është e shkruar për fëmijët, është e shkruar në mënyrë të kuptueshme, të thjeshtë. Në mënyrë uh, gjuha është shumë e thjeshtë, mm -hmm. më, më saktë për mënyrën dhe siç e shikoni edhe figurat janë janë me fëmijë, mm -hmm. janë për një moshë nga fëmijët në klasën e 5 deri në mbarim të shkollës së mesme. Pra, ne lindim të gjithë të barabartë, në fillim mos diskrimino, diskrimino. e drejta e jetës. Mhm. Mm dhe të gjithë artikujt e drejtave të njeriut me radhë dhe në fund fare pastaj është një histori e shkurtër e drejtave të njeriut dhe njerëzit e famshëm që janë marrë me drejtat e njeriut, mm -hmm. sigurisht edhe deklarata universale e kombeve të bashkuara. Po çfarë çfarë çfarë doni që të bëni juve në në në një nivel lokal, po themi këtu në Shqipëri. Atëherë në nivel lokal shoqata është krijuar në 2013-ën dhe Ajo që ne duam të bëjmë është që të përfshijmë edukimin e drejtave të njeriut, kryesisht deklaratën, në sistemin arsimor, mm -hmm. formal dhe jo formal. Mm -hmm. Kjo është kjo është shumë e mirë. Ëh, uh, që do të thotë se ju ëh uh, doni ta fusni këtë në program shkollor. Në program shkollor. Si si është situata? Çfarë çfarë po ndodh? Është është e mundur? Ëh, uh, domethënë ka ka është e hapur. Zonja zonja Shuttleworth here këtu në fillim uh, falenderoi ministrinë e arsimit që do të thotë që që si thuash pritja ka qenë pozitive. Pritja ka qenë pozitive dhe nga dhe nga takimet dhe bashkëpunimet e bashkëpunimet e mëparshme me zonjën zëvendësministre zonja Nora Malaj mm -hmm. e ka pritur shumë mirë si nismë dhe ne jemi në proces akoma në proces përkthimi duke qenë se dhe broshura që sapo tregova është mm -hmm. përkthyer nga grupi jonë mm -hmm. dhe ata e kanë pritur shumë mirë duke, dhe ministria e rinisë ministria e punëve të jashtme dhe gjithë ndihmuesit kryesorë dhe mm -hmm. ata që janë kyç për drejtat e njeriut në Shqipëri. Okej. Okay. Ëm uh, mirë. Ëm uh, Atëherë, Një gjë tjetër që që mbetet për të për të parë është unë dua ta ta pyes ta pyes ë uh, uh, Merin Mary, you've been you've been all over the world, so so you can compare, you know, Albania, the situation here to other countries. How do we rank up? Actually, I'm so encouraged to be here. Of course, one can look at the you know day to day issues that I see on the street. Um, uh, issues with children. I know uh, some of the recent reports and so on. But to me, when I look at Albania, I like to look at it over a couple of century, uh, a couple of uh, decades, mm-hmm. and I am so encouraged. I mean, I see amazing new buildings, I see uh, amazing uh, development. Uh, just being on this TV show, you know, uh, this I'm, so encouraged. Mm-hmm. I really see. So we're, uh, we're doing better. I uh, definitely and that's see obvious. that. Okay. Yes, that's I good. think so, and I think it's really important to acknowledge that. You, you did uh, thank at the beginning of the show uh, over our conversation here. You did thank the Ministry of you know Education and and other bodies here Absolutely. in Albania. But so so trying to put this human rights education into the into the programs that we teach children. Uh, exactly. What what age should it start? What class would it be? Would it start from the from the preschoolers maybe the, the, the concepts are right from the preschoolers mm -hmm, definitely mm -hmm. uh, and working alongside the rights of the child the education of the right of, rights of the child which is so important um, one can formally introduce it around 10 to 12 depending on the literacy level of the student but I would like to caution that we should not only focus on definitely implementing uh, human rights education into our formal education system, but also our informal uh, education system. For example, teacher training, uh, for example, um, um, teacher colleges. Um, correctional facilities mm -hmm. um mm -hmm. you know the media getting mm -hmm. the, mm-hmm. getting this mm-hmm. message mm -hmm. into the mm-hmm. schools mm -hmm. because uh, many of us are not going back to school absolutely. as you can see absolutely. you know we have a few gray hairs yeah, but we still learn absolutely we still learn. absolutely i would uh, do ta përkthesh atë fundit Atëre, uh, zonja uh, po përmend faktin që diçka fillon duhet të fillojë që me parashkollorët për ta përfshirë në sistemin arsimor, por kryesisht varet edhe nga Niveli i tyre dhe fillohet nga mosha dhjetë vjeç siç e përmenda dhe më parë dhjetë ose dymbëdhjetë vjeç. Sigurisht që kjo fillon, duhet të fillojë që nga bazat, më shumë se sa flokët tona të bardha që mhm, kemi. Mm -hmm. Po po edhe edhe forma të tjera të edukimit pra, domethënë përmes medias në medias. në burgje ë po. mësuesit vetë duhet të trajnohen që që këto drejta bazë të njeriu të jenë pjesë e kurrikulave shkollore. Dhe është pak e mërzitur për eh, motin e ftohtë që do ta presi atje, por megjithatë është eh, punë për t'u bërë. Well, I commend you on uh, on your uh, great work of Thank of you, you yourself and your organization and Arbor uh, edhe ty gjithashtu. Uh, bravo për punën dhe good luck and uh, Godspeed. Oh, thank you so much and and please keep up your good work. U vajti 8 e 10 minuta. Ikën shpejt, mëngjesi bukur përjashta. Megjithatë, dielli nuk do të shkëlqejë gjatë gjithë ditës kështu sepse do të ketë një eklipse rreth orës 9:40. Ne do të provojmë të shikojmë se si e kemi dhe dritaren këtu përjashta, kështu që mund të shikojmë nëse do të ketë ndonjë efekt mbi mbi mënyrën se si duken gjërat përjashta drejtpërsëdrejti nga nga dritarja jonë. Po rreth orës 9:40 thotë. 9:40 pra. Dhe në Shqipëri do duket rreth 40%. Rreth 40%. Pra 40% e diellit do të mbulohet nga hëna, mm -hmm. aq e kap. Shenjë është kjo. Po jo, mirë. Domethënë nuk është total uh, këtu në Shqipëri, por gjithsesi është total diku në botë. Mirë, do të duhet të thënë që sot dielli vetëm do shkëlqej. Do jetë kohë shumë e mirë. Faleminderit Olta. Ndërkohë, ndërkohë un dua t'ju prezantoj edhe me anagramën që kemi për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Yes. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Anagrama sot është Reno Jun. Reno Jun. Wow. Reno Jun. Çfarë është kjo? Reno Jun. Kujdes. Reno Jun. Mhm. Reno Jun me ë. Reno Junë. Mhm. Mm R E N O J U N E. R E N O J U N E. Ç'të jetë vallë? Ç'të jetë vallë? Ç'të jetë vallë? Se kjo fjalë është shumë e vështirë. Është ngatërruar. Është ngatërruar, siç thotë njeri, paq. Paq. Reno Junë. Okej, okay, unë ju ftoj ta zgjidhni në 069 20 70 222 069 20 70 222. Okej. Okay. Dhe kush e zgjidh anagramën për ditën e sotme, meqë uh, mbas pak do të kemi edhe kritikun letrar Agim Baçi, mikun e programit tonë këtu, për të folur për librat, unë mendoj që t'i japim një kopje nga Drita midis oqeaneve. Okej. Okay. Romanin Drita midis oqeaneve për atë që do zgjidhë anagramën miq të dashur R E N O J U N E. Kujdes. 0692070222 për ata që e zgjidhin dot dhe që e kanë mundësinë për të dërguar një SMS, luani për të fituar sot në klubin e mëngjesit. Ndërkohë do bëj një pyetje të vogël, edhe duke ju kujtuar se muzikën sot e zgjidhni ju, mund të nëse do të ishit një markë, mm. nëse do të ishit një markë, Ëm çfarë marke do? Çfarë marke do të ishit? Një markë, ku di unë tani, dikush do donte të ishte Mercedes, për shembull, dikush tjetër do donte të ishte për shembull Audi. Po, dikush po, tjetër do donte të ishte Vodafone, dikush mund donte të po. ishte, ku di unë se çfarë? Canon, një mm, aparat po, fotografik. Po, pse jo? Pse jo? Imagjinoje veten, nëse do të ishte një markë, ëm, um, cila markë do doje të ishe? Që është në fakt pyetja se cilat janë markat që ti preferon, se Normalisht ato do të zgjidhje, ato që ke qef apo jo. Ëh? Po, po, po. Mhm. natyrisht. Unë do doja të isha konvers. Ti do të ishe konvers. Ah, sa hip që je. Je po. komplet kështu me me shëndet Olta, fjalë e vërtetë. Fjalë e vërtetë, nuk e ndryshon. Olta do të ishte një tështim. Po. Tështima. Ëh? Po pse jo mund të isha në Nike ose në Adidas? Nike, Nike jo? po, Adidas. Që ti isha në Altinin, kupton? Ta po, përfshirë. Po ai bën konversacion, e kuptoj, e kuptoj, po ti ti nuk, ti del për vrap Olta. Jo, Olta ka vite. Olta vrapon për klubin e mëngjesit. Kur vjen për punë. Në disa raste. Është vërtet. Mirë. Okej. Okay. Uh, Muzikë tani në klubin e mëngjesit, kjo është Love Story që do të dëgjojmë miq të dashur nga Indila, edhe kjo është kërkesë muzikore, sot muzikën e zgjidhni ju se është e premte. Kështu e dëgjojmë nga Indila në këtë moment e kur të kthehemi, do të kemi edhe Gimin këtu për të folur për një libër nga një zotëri i cili është kirurg me profesion, quhet Arben Dedja, por ka shkruar shkruar disa tregime uh, nga një autor yni dhe një një javë tjetër pastaj një përkthim nga autorë të huaj. Megjithatë, uh, secili prej nesh po mban në dorë një kopje të uh, Histori skatologjike, Histori skatologjike, që është një vëllim me tregime nga Arben Dedja. Tani nëse mund t'ju them uh, diçka, do të lexoj vetëm uh, në kopertinën e pasme të librit, Pak mbi autorin, Arben Dedja ka lindur në vitin 1964 në Tiranë, është specializuar në kirurgji dhe punon si kërkues shkencor në Universitetin e Padovës në Itali. Boton artikuj mbi transplantet dhe qelizat staminale. Pra, jeta e tij parësore dhe profesioni është mjekësia, kërkues shkencor, qelizat staminale, transplantet. Në jetën e tij alternative, thotë këtu pas, ka botuar 3 libra me poezi dhe 5 shqiprime nga Cavalcanti, Blake, uh, Saba, Holub dhe Plath. Vëllimi i tij i parë me tregime Amputime të zgjatura është botuar në Shqipëri uh, nga Ombra GVG në 2011 dhe në Itali nga Besa Editrice në 2014. Megjithatë, ky libër, uh, vëllimi me tregime uh, Histori skatologjike, është një gjë shumë e veçantë, me thënë të drejtën. Unë nuk e kam lexuar të gjithë, se mezi arrita ta gjej, por e, e gjeta dje dhe është një libër përpirës. Ë janë histori që e, mbarojnë shpejt, por që pastaj të ftojnë që të lexosh tjetrën dhe tjetrën dhe tjetrën. Gimi ë pista është e jotja. Duhen kritikuar djemtë e- e- që kanë këtë shtëpinë botuese Pika pa sipërfaqe, me sa duket nuk e kanë shpërndarë sa ashtu. Te disa edhe është shitur në fakt se në një prej librarive ku unë e gjeta ishte kishte pasur kopje dhe e kishte shitur e i porositi të tjera pastaj mori në telefon tha eja se erdhi libri që e gjeta. Dedja, Dedja si thatë juve është kirurg për të tjerët, por i sëmurë me letërsi për veten, me sa duket. Edhe në fakt jam marrë me të dy fituesit e, e vitit të shkuar. Mhm. Mm dhe e them me plot gojën që kanë qenë domethënë një një Një gjë shumë e mirë. Ëh. Mhm. Qoftë Dedja, domethënë që mori çmimin e Panairit, qoftë Thanas Medi që ka marrë çmimin vjetor, janë të dy libra shumë të mirë dhe mendoj që janë zgjedhje shumë të mira që janë bërë. Ëh. Mhm. Ëh. Pra ky libër ka fituar një çmim vitin e kaluar. Ka fituar çmimin e Panairit mhm. në vitin e shkuar. Ishte një befasi, një emër që erdhi u duk sikur nuk nuk ishte në horizont, mm -hmm. por në fakt tregimet e tij lexohen shumë me shumë ëndje. Unë shkrimin e parë që bëra për këtë them që ky ishte një kirurg që shkruante letërsi me ironi dhe elegancë, mm -hmm. kirurgji me, me ironi dhe elegancë. Në fakt ka një elegancë në të shkruar dhe ironik në këndvështrim. Ka një elegancë në të gjithë stilin e tij, domethënë, është është i këndshëm, tregon një zgjuarsi mm -hmm. në mhm. të gjithë ato që edhe tregimi, tregimi është një gjini shumë e vështirë, shumë mm -hmm. shumë shumë e veçantë, shumë mm -hmm. e mhm. këndshme, që nuk duron dot asnjë fjalë tepër, asnjë presje tepër, Dhe ai them, domethënë vjen dhe ka trokitur me me forcë në në në dyert e letërsisë dhe në një në derë duke duke thënë emrin e tij dhe them që ky ky libër me tregime e përfaqëson shumë mirë. Unë nëse do të veçoj një gjë nga nga lloji tekstit, mua më bëri përshtypje inteligjenca. Edhe ndjeshmëria, domethënë ndjeshmëria është shumë e lartë, por edhe një tekst shumë inteligjent, shumë i i i rafinuar, i përpunuar edhe në sensin që ka ka nuk gjen gabime logjike, për shembull që ndonjëherë ndodhin edhe edhe tek tek letrarët. Ai pikimi i kulloshtrës për shembull, mm. kujtoj edhe përshkrimin siç bën Elin Pelini, domethënë mm. një e që është po kaq e hidhur kështu, edhe një këndvështrim, një një një përshkrim kaq i këndshëm, i i vinte kaq e ëmbël, domethënë, një përshkrim shumë i ëmbël, shumë i ëmbël që vjen vjen dhe të ngroh, Edhe pse edhe pse është tregim kaq ironik, domethënë, mm -hmm, mm -hmm. vjen të ngroh me përshkrimin e vet, domethënë. Okay. Pikimi i kulloshtrës është uh, tregimi i treguar nga buaj, ë uh, nga buaj që dikur edhe me të vërtetë edhe ka edhe të vërteta historike aty brenda ka pasur buaj uh, që kanë qenë në uh, në, në pjesën e, e ulësirës perëndimore të Shqipërisë të përdorur dikur që më pas janë zëvendësuar ka shumë pak tani, por kanë qenë më të shpeshtë dhe dhe këta buaj uh, u zëvendësuan nga lopë uh, të racave të huaja që erdhën, Për arsyen, siç njëri prej buajve e tregon, jo vetëm sepse prodhonin më shumë qumësht, por sepse ato nuk kishin parë gjë me sy, sepse buajt kishin dëshmuar krimet e diktaturës, domethënë vrasjet, ekzekutimet, edhe edhe si në fund fare vjen edhe rradha e buajve për t'u vrarë, sepse duhej zhdukur kujtesa. Ë, deri, domethënë duke ironizuar deri tek buajt, do mm. thotë që ajo ajo shndërroi çdo gjë. Vrau raportin e njeriut me të gjitha kujtesat e veta të mira. Dhe gjithë librin e përshkon kjo gjë. E përshkon një lloj simetrie midis ë uh, njeriut në atë kohë dhe njeriut pas asaj kohe. Një njeri i dyzuar i cili duam s'duam ne do të vazhdojë, do të vijojë, do do ta tregojë atë pjesën e e përtej, domethënë. Më karakteristik kur të arrish te fundi është një është një ë uh, nëntetori ose amputat e zgjatura të është me një personazh Pëllumbi, i cili në mënyrë telegrafike vjen dhe bëhet një njeri shumë i rëndësishëm, më i rëndësishmi që mbante arkivën e, e mbledhjeve të atij dhe në mënyrë paralele Dedja përshkruan që ky fillon të përmirësohej pastrimin, zbërthimin e pistoletës dhe mbërthimin e pistoletës mm -hmm. dhe kulmin thotë arriti 35 sekonda disa ditë para plenumit 8, 9. dhe ajo që është çuditshme është se ai pastronte me një fjongo me një fjongo të kuqe. Mm -hmm. Dhe vjen te trishtimi që thuaj, mm -hmm. thuaj. Sa më sa më pis fjongoja e kuqe, aq më e pastër arma. Mhm. Mm do të thënë, mm -hmm. gjaku, mm -hmm. do të mhm. sepse ajo punonte dhe vazhdon të rridhte gjak, do të thënë, dhe thotë sa më pis ajo fjongo e kuqe, aq më e pastër arma. Pra sa më shumë të vrasim, aq më fjalë po, trishtuese po, në këtë pikë dhe një njeri që vdes thotë ai në vitin 2020 dhe kërkon të varroset pranë pranë komandantit. Domethënë, këto njerëz që kanë vijuar, cilët janë e shkuara e tyre pa parë në të ardhmen e vet. Mm -hmm. Janë e shkuar e mbetur në të shkuar. Ka një gjë që e përshkon uh, si si fill në tregime të ndryshme, edhe sepse edhe pse për shembull në njërin prej tregimeve, tregimi i parë, tregimi që e hap për një alfabet të ri të shqipes, një tregim shumë ironik, shumë interesant, ë në lidhje me një kërkues i cili i cili çfarë do që të bëjë është të të reduktojë kostot. Jemi në periudhën e revolucionit, Lej Feni përmendet atje edhe sigurisht kursimi është fjala e gjua. Po, kursimi dhe ai donte që të kursente, të kursente bojë për për shqipen ose për për veprat e, e shumta që do të botonte po themi i madhi në atë kohë. Dhe dhe vendos që disa gërma si dhëja, zhëja, pra uh, këto uh, gjithë gjithë këto uh, shkronjat me me, me dy po, gërma të vinin të vinin me një me një simbol të ri. Ky llogarit gjithë kohë sot llogarit për shkakun që ëja do të me dy pika do të thotë me kemi ne, ato që i kemi ne me dy, domethënë, por mm -hmm. ironia është deri te pika ës që ta bëjmë me një dhe jo. Digramat pra. Të gjitha mhm. këto. Mm -hmm. Dhe dhe kjo do ironia është që kursimi, domethënë, po shkove deri kjo, Domethënë kjo i kalon gjithë imagjinatat. Do kursejë një një faqe në 26 faqe, llogaritë pafundme dhe ai del në përfundimin, studiuesi ynë i ndershëm, del në përfundimin që që nëse do të flisnim gegnisht, dhe kjo është menjëherë mbas 73-shit, do të do të kursenim shumë në letër dhe në bojë, sepse gegnishtja nuk ka ë-të, që është edhe gërma më e përdorur dhe këtu pastaj i ngel sharra në gozhdë, sepse të të vësh në dyshim ë uh, vendimin që toskërishtja Është gjuha që flet diktatori. Mbeti i pabotuar punimi i tij. Po. Po, të paktën vetëm pjesa e parë uh, botohet dhe pastaj pjesa e dytë nuk gjen. I la i la pezull dhe nuk dihet se çfarë përfundimi t'i jepnin sepse s'kish vijuar pjesa e dytë mm -hmm. e, mhm. e, e, punimit. Por aty ke një për shembull triptiku i Haleve, mm -hmm. i, i cili me ironi të hollë, me një raport domethënë që vjen te te te, te koncepti i diktatorit që ose ose Ka atë sistemin që thotë në momentin që u zëvendësuan allaturkat me allafrëngat, thot ato shembjet e kurrizit nga rrëzimet thot ishin mm -hmm. ishin puna më e madhe e ortopedëve në Tiranë. Mm -hmm. e, ka disa ka disa këndvështrime shumë të këndshme, e, e, e ka marrë gjithë njeriu në, në, në ato detaje të cilët ndonjëherë janë të paaftë të tregohen nga dikush te dikush, e, janë gjëra që pothuajse njeriu i diskuton me veten. por ka aftësinë si kirurg që është shkojë te këto gjërat e imta, mm -hmm. domethënë e, e përdor këtë instinktivisht mm -hmm. në në në në letërsi, luan aty aty për shkakun ka dhe një tregim të trishtë madje me me me mjekun e ri me kadavrat që aty flitet me me shumë entuziazëm nga mjeku për për kafkat, ndërkohë që ky dëgjon për për kafkat që uh, shtoheshin i shtoheshin sistemit dhe mm. se me çlirshmëri e kishte atë raportin edhe ideja ishte që të bëheshe, domethënë shkolla merrej provimi më i vështirë ishte provimi i kadavrave, i, i anatomisë, i kafkave. Mm -hmm. Domethënë një një lloj këndvështrimi për partishmëria. Mm -hmm. Ishte ideja e aftësisë tënde për të vrarë tjetrin, e, e, e për ta hequr qafë tjetrin. Kish testi pra, testi i kadavrës është testi, testi i besnikërisë ndaj ndaj partisë. Testi i kadavrës është testi i dhënies që ti je gati, domethënë mos të bëj përshtypje i vdekuri, mos të bëj përshtypje se nga vjen. Kam përshtypjen që ka qenë pjesë e kësaj. Ta shohësh ftohtë. Vijon akoma në shoqërinë tonë sot. Po dua të të pyes për diçka. Po bëja llogari. Ë Dedja ka lindur në 64-ën, që i bie që në 94-ën ka qenë 30 vjeç. Ë që thonë 84-ën, një vit para se të vdiste diktatori, ka qenë djalë krejt i ri, ë 20 vjeç. Megjithatë, ajo çfarë duhet të unë të pash që ishte edhe një 20 vjeç që ka krijuar të gjitha po, rrethanat rreth vetes. Ideja është këtu. Ë ballafaqimi me të shkuarën përmes letërsisë. Për këtë dua që të flasësh pak se se me me gazeta s'u morëm vesh, me televizionin nuk u morëm vesh, me diskutime, mbledhje e gjëra të tjera. Akoma njerëzit kanë qenë të ndarë dhe unë nuk mendoj se ka akoma një raport të stabilizuar të të sotmes me të djeshmen në Shqipëri, për sa i përket diktaturës dhe atyre që ndodhi. Mund të jetë letërsia. Është një operacion shumë i mirë. Ky është mhm. një operacion shumë i mirë. Ky është një operacion shumë i mirë për të shkuar te thelbi i asaj që kishte humbur njeriu në atë kohë. Dedja ka kontribuar në një mënyrë shumë të këndshme, elegant, totalisht elegant. Me ka, ka kapur detaje të cilat janë kaq njerëzore, po që japin raportin e deformimit të njeriut, që japin raportin e deformimit nga të tjerët, që japin një njeri që ka humbur sistemin e të menduarit vetë, është thjesht një njeri që urdhërohet, një, një makinë urdhërues e urdhëruar që bën, domethënë si pa i kuptuar gjërat rreth rrotull. Mm -hmm. Ë përmes përmes një ironie të hollë, domethënë përmes një është ka ka mundur ta kapi njeriun jo vetëm atë kohë, por dhe vazhdimin e tij në kohën tjetër. Ë uh, ka kapur si domethënë në mënyrë simetrike duke i kaluar periudhat dhe ka sjell njeriun e vërtetë, domethënë. Dhe unë mendoj që është një kontribut jo thjesht në atë për të parë njeriun në diktaturë. Është parë njeriun kur humb vetveten, po sidomos kur mbi të ndikon diktatura, ndikon një sistem i tillë i cili i bën ushtarë të gjithë të bindur ku nuk ka më identitet. Mm -hmm. ku edhe gjërat më më për shembull aty ke një raport me triptikun e letrës, një një një raport ku ë ndalohet sepse konsiderohej letra higjienike ë kështu e e gati, domethënë luksi armiqësore dhe bën një raport ku me gjithë funksionimin e gazetave të mundshme të saj, ku mm. pa dyshim vendin e parë te Zëri i Popullit. Po sigurisht, kishin 100 mijë kopje. Po përmend aty. Po më trego pak çfarë triptiku i Haleve mund të mund tingëllon grishës për ta lexuar. Po çfarë çfarë është subjekti aty? Çfarë ndodh aty? Ë është një moment ku ndryshojnë këto, domethënë janë u bën këto ndryshime të reja dhe kishte vetëm te Dajti thotë edhe dy hotele kishte ishin alla franka alla franka ishin aty alla turka si në çdo në një moment po e ndronin atë ë te te udhëheqësi po i ndronin në shpinë e tij, po, në, në vilën e tij, po. Ndërkohë kur vjen thotë jo, e shoqja thotë urgjent thotë se e kapën ato problemet, por ai ishte vetë kaps do dhe tani i gjeti belaja se ishin mes punës, nuk po e ndronin dot, domethënë diktatori. Po, dhe ai ato do të rrinin aty se ai ishte i verbër, nuk shifte, domethënë, do ta mm. drejtonin që të ishte në momentin e duhur, po ato po e vinin dhe ishte vetëm do ta mbante. Do dhe ishte situata më më më komike, më ironike, domethënë, me gjithë raport nuk Më dhe, është është e gjitha për të lexuar. Është mm -hmm. e mhm. gjitha për të lexuar sepse vjen ëmbël, vjen shumë ëmbël. Dhe me këtë situatë gati, domethënë, ë uh, ka një humor të hollë, ka një humor të hollë. Domethënë është në kufijtë e ironisë, humorit, është por është elegant. Është elegant, po po domethënë të gjitha këto përtej kësaj që që ne thamë që është një kontribut për ta lexuar njeriun në atë kohë, unë them është letërsi e mirëfilltë. Është mm -hmm. shkruar mirë. Oh, është shkruar shumë mirë. Ka fjali të qartë, fjali të saktë, mm -hmm. vjen ëmbël, nuk ka asnjë ngarkesë Nuk ka nuk ka asnjë komplikacion, në, nuk ka aty nuk nuk i heq dot asgjë, domethënë është është një tregimtar i mirë, është nga ato tregimtarët që që lexohen rrallë, domethënë në tregimi tregon një forcë të jashtëzakonshme të prozës, mm -hmm. sepse jo të gjithë arrijnë dot të mbeten te tregimi. Absolutë. Është një gjë që unë vura re dhe do ta them këtë, unë zotin Dedja nuk e njoh, nuk e kam takuar edhe jam prezantuar. Nuk e njoh, domethënë. Rishtazi me të me, me këtë libër, por uh, tregon për një bagazh kulturor Ëh, goxha të madh. Domethënë që të shkruash këto tregime duhet duhet të kesh një botë edhe edhe një njohje të thellë se nuk mund të shkruajë kushdo uh, një ka përdor jo ka përdor aftësinë e përshkrimit, ka përdor atë kur kur iu është dashur është mbështetur edhe tek përvoja e tij si mjek, por nuk besoj se domethënë nuk është ajo kontributi kryesor te mhm, libri. Mm -hmm. Është një është ai është një vëzhgues, ai tregon përmes librit që është një vëzhgues i hollë dhe mënyra se si e operon të gjithën me këtë lloj detajesh, sepse tregimi është detaj. Mm -hmm. Dhe ai është ka treguar që di ta, di ta rrokë detajin, dhe të, të rrokësh detajin, do një vëzhgues të hollë. Mm -hmm. Do një mhm. vëzhgues të hollë, domethënë, të një raporti të tregon për një për një trokitje të mirë të letërsisë. Mm -hmm. Domethënë them që është nga ato librat thashë që me të dy fituesit e, e vitit të shkuar, ë kam kam pas kënaqësinë që domethënë qoftë edhe Thanas Medi me atë ë fjalën e fundit të Sokrat Bubës, qoftë me me Arben Dedjan, them që janë dy libra shumë të mirë, dy dy dy trokitje shumë të mira dhe dhe ajo që është e këndshme është se janë dy emra të cilët deri pothuajse vitin e shkuar nuk njiheshin. Krejt anonimë në lëmin letrar, po. Kjo është një thirrje për të thënë që ajo ajo që duhet të bëjmë dhe ajo unë të falenderoj që ti ke hap hapësirë vërtet të madhe domethënë këtij lloj debati që të funksionojë dhe ne kemi folur këtu për edhe për emra të tjerë siç ishte Leonard Veizi ose ose kemi ridiskutuar librat e Koço Kostës edhe të të shumë autorëve të tjerë dhe mendoj që Kutelin e Kadarenë edhe librat ndaj dhe librat tjetër po Kadare dhe Kuteli gjithmonë të të diskutuar por por këto do emra të cilët mm. nuk janë debatuar po. unë mendoj që vlen të debatohen sepse fundi fundit shikojmë dhe çfarë lloj letërsie shkruhet dhe mm-hmm. unë them që shkruajmë letërsi të mirë Vetëm duhet, kjo duhet marrë dhe duhet diskutuar, domethënë dhe duhet gjetë mënyra se si të të përçohet, domethënë. Unë them që të paktën Dedja është nga ato tregimtarë që vjen këndshëm dhe do do do ketë emrin e vet domethënë. Kam përshtypjen që po, kam përshtypjen që po, se s'mund të ndalë këtu. Duket se është është është tepër i mirë për të bërë vetëm një libër. Unë pata të lexoj edhe pjesën e mëparshme që ka botuar, domethënë te Ombra GVG dhe megjithatë Siç thonë francezët për të parë se çfarë vere bën, mos më sill gjithë fuçinë, një shishe më sill, kështu, kështu që mjafton ky lloj libri për ta për ta parë që Dedja Dedja lexohet. Okej. Okay. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne, si çdo të premte tjetër, miq të dashur, libri për cilin diskutuam është histori eskatolo eskatologjia, ë uh, nga greqishtja e lashtë, është studimi i gjërave të fundme, domethënë fundi i një jete, fundi i një epoke, fundi i i një diktature ndoshta po kjo është kuptimi i fjalës eskatologji po e përfshin mhm. përfshin mm -hmm. e përfshin sepse e ka rrokur njeriun pikërisht tek eskatologjia jo vetëm e fundme si si raporti i fundi i një gjëje mm -hmm. por dhe ka marrë momentet e fundme të asaj gjëje mm -hmm. do të mhm. ka marrë fundin e ka e ka rrokur te detajet më të, më të pathëna të të atij lloj sistemi ku njeriu humb çdo gjë njerëzore ku humbin të gjithë vetitë dhe ku humbin në mënyrë automatike dhe përfundon në një në një njeri pa ndjenja. Mm -hmm. Qoftë kjo për kadavrën, qoftë për pistolën, të vrasin, qoftë për ato që dëgjon, qoftë për mënyrën se si merr vesh se si zhduket filani dhe vjen zë dhe zëvendësohet. Në fundi i buajve në Shqipëri për shembull që u zhdukën buajt. Ajo i buajve është një përshkrim shumë i jashtëzakonshëm. Me sytë e një bualli, me po, po. është është është gjigante. Okej, okay, unë të falenderoj shumë. Do të kthehemi mbas pak me më shumë, miq të dashur, në klubin e mëngjesit. Florence and the Machine do të këndojnë tani What Kind of Man quhet kjo. Javën që vjen me Gimin do të diskutojmë për një tjetër libër. Faleminderit. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:41 minuta. Miq të dashur jeni me Blendin, me Altinin, Oltën dhe Lorin këtu sot në mëngjes. Ju urojmë shërim të shpejtë dhe Jerit. Ndërkohë anagrama që unë kam hedhur është Reno Jun. Reno Jun. Reno Jun, nëse do t'i rivendosni këto gërma në mënyrë që të formojnë një fjalë, do të na thoni pastaj se cila është ajo ka një dhuratë dhe është një libër sot për uh, fituesin. Ndërkohë, uh, muzikën e zgjidhni ju. Um, ja 15 emra bebesh që janë duke u zhdukur dhe nuk do të përdoren më për shembull. Mm. Wow. Po. Ëh, uh, sepse sepse nëse po kërkoni për shembull për emra të vjetër, thuhet këtu, që janë të kundërta të atyre që quhen emra ten, të tendencës emra trendi siç i thonë, uh, mund të kërkoni për shembull në në një faqe që quhet Name Berry me si Blackberry po Name Berry, uh, të kërkoni për emrat që pothuajse janë zhdukur uh, në mënyrë që të keni emra pra që janë të rrallë, nuk po përdoren e kundërta e atyre emrave në modë, siç thonë. Për shembull për vajza, emra që po zhduken janë Alfa. Alfa. Alfa. Wow. Po zhduken emrat Alfa. Emri Barbara. Emri Barbara është oh, duke u zhdukur, është një nga emrat që nuk po përdoret klasik duhet. Pothuajse fare. Mm. Klodin, mm. Klodian, ë uh, për vajzat është një tjetër emër që nuk po përdoret më, kështu që Klodianat ë uh, janë të fundit këto po, që janë. Imagjinoje, do të vi dita për shembull që emri Klodiana të jetë emër i veçantë. Po, sërish, po, po. sërish, që është një gjë që e bëjnë po, prindërit shqiptarë, se kjo është e drejtuar më tepër tek tek amerikanët kam përshtypjen unë apo apo europianët, sepse shqiptarët e kanë vetë këtë, nuk kërkojnë emra që janë në modë, por kërkojnë emra që s'janë në modë. Edhe ndonjëherë ia dalin duke bërë bashkime emrash mm -hmm. shumë të çuditshëm. Si Baja, Për shembull, sepse po. A ku di unë, Nanet është një emër që po zhduket, uh, Sheba, si mbretëresha e Shebës, mm -hmm. uh, nga Bibla, Sondra është emër që po zhduket, Sondra, Sondra, Sondra. Sondra. dikur ka ka qenë emër i përdorur dhe Zelma. Gjithashtu ose Selma, po Selma. po një një version i Selmës. Tek uh, burrat Elmo është një emër që dikur përdorej, tani uh, Elmo është shkurtimi i fjalës ose i emrit Guglielmo, Guglielmo uh -huh. uh, nga italishtja. Uh, Icarus është një tjetër emër që po zhduket duhet të zhduket. Do të zhduket në Shqipëri s'është përdorur asnjëherë për arsye uh, po themi praktike. Por uh, Icarus është, e kemi parasysh është po, po, ai djali që u vogli, që u ngjit drejt diellit që i mm. shkrinë krahët, mm. po, po fluturoi shumë pranë diellit. Ë uh, Inigo është duke u zhdukur Remus Po, si versioni i Remis, për shembull, Remi, Remus, Qeros. Më mirë që po është Remi, Remi është emër i bukur, pse? Po, Remi. Kujton nga fëmijëria. Më kujton në filmin e Dam. Po, pra. Dolce Remi. Po, Okej, edhe Waldo. Waldo është duke u zhdukur gjithashtu. Waldo. Waldo. Kur drejton, si thonë, kur drejton gishtin nga të tjerët, ke drejtuar tre gishta nga vetja. Wow, wow, wow, është. Për ndonjë zakonisht kur drejtoj gishtin e bëj kështu. Bëj dorën si pistoletë. Ose bëj siç e bën Altini, drejtoj gishtin. Zakonisht këtë gisht drejtoj, këtë gisht. Kë gisht drejton ti? Këtë. të madhin. Ah, okay. Mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur. Tani ka pak publicitet, ora është 8:46. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Kërkesë muzikore sot në mëngjes miq të dashur Lene Marlin Unforgivable Sinner quhet kjo. Uh, Orgesa Zaimi thotë se ndihet sikur është në gjimnaz kur dëgjon këngë nga ajo epokë e kaluar, por gjithsesi, gjithsesi, uh, ne tani do të uh, lidhemi në telefon me pedagogun Ervin Goci nga Universiteti i Tiranës. Uh, Ervin, mirëmëngjes. Faleminderit, faleminderit, mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se erdhe. Ëm um, Ervin, unë e di që ti ke një çështje uh, me të cilën je marrë gjithë këtë kohë ke qenë edhe këtu në studion tonë, por uh, po ta lë linjën ty që të të flasësh drejtpërdrejt me dëgjuesit. Atëherë që mos të lodh dhe dëgjuesit se është mëngjes, uh, desha të bëj një njoftim që nesër në 12 është protesta përpara kryeministrisë. Protesta organizohet nga nisma qytetare për parkun, e cila është një nismë që kujdeset për uh, për atë që po i ndodh parkut në këto momente. Kemi parasysh që po ndërtohen një ndërtim uh, masiv dhe ne kemi më shumë se një muaj, domethënë gati dy muaj që bëjmë protesta lidhur me këtë çështje dhe mendojmë se kjo gjë u përket gjithë qytetarëve të Tiranës dhe i ftojmë nesër në 12 që të jenë që të jenë atje para kryeministrisë. Nesër në orën 12 përpara kryeministrisë, po në dy muaj protesta, cila ka qenë përgjigja, rezultati deri tani shumë ë uh, juaj? ë rezult do varet si e mat rezultati rezultati jonë është që ne kemi ngrit këtë çështje ë mm -hmm. ka ka një komunitet njerëzish që tani identifikohen me këtë çështje dhe dalin në në në çdo protestë dhe kuptohet që ke te te pjesa e qeverisë nuk kemi pas shumë feedback për të qenë i sinqertë Megjithatë ne jemi shumë optimistë që qeveria do reagojë dhe do ta shohë me prioritet këtë çështje sepse nëse nuk e shikon me prioritet, besoj se edhe kostot e imazhit të kësaj qeverie, edhe kostot elektorale do jenë do jenë problematike. Mhm. Mm Uh, Vini, ka ka shumë njerëz që thonë për shembull se se ky është një është punë e mbaruar, punë e bitisur. Nuk po. ka ç'i bën. Patjetër, patjetër. Po këtu nuk është çështja jonë nëse është e mbaruar, por nuk është është e pambaruar, nuk është ky fare fare çështja jonë. Çështja jonë është që ne si qytetarë do themi fjalën tonë. Tani ata le le ta mbarojnë, ë nuk është, domethënë, këtu nuk është nuk bëhet fjalë për të nuk bëhet fjalë për të bërë ndonjë reaksion ekstrem. Mm -hmm. Këtu bëhet fjalë që qytetarët të thonë fjalën e vet dhe ata ta kenë parasysh që kanë qytetarët kundër. Nëse duan të ndërtojnë një qytet me qytetarët kundër, në rregull. Ne do bëjmë pjesën tonë pra se na takon dhe do jemi shumë të vendosur për të reaguar ndaj kësaj çështje. Kjo është domethënë filozofia e e tërë kësaj nismë. Unë do të bëj edhe një pyetje. Ëm në në lidhje me me me këtë reagim uh, qytetar në lidhje me me me çështjen e shpresës së parkut, ë uh, ti ke bërë edhe një veprim uh, të thjeshtë matematiko, arit aritmetikor që e ke e ke vendosur në Facebook, po shikoj park vota 0 park 0 vota. Do na shpjegosh pak se ku rreh me atë? Po, domethënë ideja, ideja është këtu. Unë mendoj se kontrata mes qytetarit edhe, domethënë midis vendimmarrësve dhe edhe dhe qytetarëve që rinovohet një herë në 4 vjet, flas të paktën për pushtetin lokal, mm -hmm. mendoj se është thyer, mendoj se nuk ekziston fare dhe mendoj se Shqipëria është në një periudhë nga pikëpamja e komunikimit politik, nga pikëpamja e, e, e komunikimit të autoritetit me qytetarët është në një periudhë të rrezikshme është në një periudhë të rrezikshme sepse ne nuk dimë uh, se kush na del përpara si si ofertë për për një çështje apo për qytetin dhe ajo ofertë që del del se është mashtrim mashtrim për ku ta di unë për për punë muajsh. Ëh kujtoj këtu premtime që nuk do ndërtohet te liqeni, kujtoj planin urbanistik për gjithë Tiranën që është thyer, kujtoj premtime për parkun olimpik, kujtoj premtimet për pistë tartani, mm. kujtoj gjitha, ne jemi në një situatë shumë të rrezikshme. Ne nuk dimë kë kemi përballë, janë njerëz totalisht mashtrusa dhe këtu qytetarët do kuptojnë që në qoftë se nuk dalin në në në krye te, te kryeministria për protestuar kam përshtypjen se se ata do e marrin shtruar këtë gjë, mm -hmm. edhe nuk do ndjejnë asnjë presion çka do çka do përkthehet në indiferencë, çka do përkthehet në mashtrimin e radhës. Dhe ne këtë gjë nuk e duam. Domethënë kjo kjo kjo kjo punë ka besoj se ka ka arritur uh, aty ku s'mban më, ka arritur në ekstrem. Ka edhe nga ata njerëz që ndoshta nisur nga militantizmi i tyre, ndoshta për shkak se janë me tesër partie apo se janë futur në punë nga nga pushteti, po themi në një formë apo në tjetër, uh, thonë pse nuk shkonin te bashkia, pse nuk merren me me Lul Bashën. Domethënë, fillojnë të përmendin emra të përveçëm, kam përshtypjen që ju keni qëndruar larg emrave të përveçëm nga ë uh, për të mos u futur në këto në këto lloj uh, debatesh. Po, Blendi, faleminderit. Ne kemi qenë tek bashkia, kemi qenë te bashkia, madje kemi bërë ndoshta protestën më shumbullore, kemi vënë me audio të madhe tërë premtimet që ka bërë Basha për Tiranën. Ë ka qenë e njëjta protestë që është bërë edhe te, edhe te kryeministria. Kemi qenë edhe te gjykata administrative për ta ndjekë si qytetarë dhe për të thënë që kjo është çështje publike në interes të gjithëve, domethënë nuk është se kemi qenë vetëm te kryeministria, mm -hmm. ne kemi bërë aq sa kemi mundur duke vajt në të gjitha institucionet që kanë lidhje me këtë gjë edhe edhe që janë përgjegjëse. Po ne mhm. besojmë që këtë gjë e ka në dorë tani më e ka në dorë qeveria në ç'kuptim? E para punës ajo është leje abuzive sipas nesh dhe ajo ajo mund të hetohet, mund të kalojë për hetim administrativ nga nga nga nga qeveria dhe nga ana tjetër është vetëm qeveria tani sepse në momentin që bashkia e blen hallka e fundit është është AKPT-ja, është që lidhet direkt me kryeministrin, e cila i vën vulën përfundimtare. Nëse ka një vullnet nga qeveria, atë mund ta mund ta frenojnë si ndërtim dhe të të dëmshpërblejnë pronarët, të t'i kompensojnë pronarët, kuptohet edhe edhe ndërtuesin që gjitha palët dalin të kënaqura, mm -hmm. ne mhm. nuk duam të krijohet absolutisht asnjë lloj krize, ne nuk duam që uh, palët të dëmtohen, domethënë kjo s'është fare në interesin e, e, e askujt, por ne duam at, atë hapësirë që i ka mbet Tiranës dhe që nuk ka tjetër dhe që qyteti futet në një uh, skenar të rrezikshëm për arsye se tërë ato ndërtime atje Gjëja minimale që do ndodhë edhe që do ndodhë në një kohë të shpejtë do jetë tharja e liqenit. Mm. Qoftë se qytetarët e Tiranës e pranojnë këtë, dakord, unë e them me 1000% siguri që liqeni do thahet. Për çfarë arsye do thahet? Sepse uh, ata banorë që janë 10 metra nën nivelin e liqenit janë të rrezikuar dhe do duan që uh, uh, mos kenë rrezik. Dhe do jem unë i pari që do shkoj të mbroj jetën e tyre, do themi që liqenin ta thajmë, mm. sepse nuk mundet që të jetojnë qindra banorë me stresin se larg qoftë na ndodh ndonjë gjë. Kjo është gjë. E qartë. Ë uh, unë të falënderoj. Është uh, Ervin Goci, mik i dashur pedagog në Universitetin e Tiranës, gjithashtu aktivist. Kjo nuk është një protestë uh, politike siç kuptojmë, por një protestë qytetare ambientaliste për të shpëtuar parkun. Të falënderoj Ervin, do të uh, rishihemi nesër në 12 te kryeministria. Ë në fakt kemi katër të ftuar, do të takojmë edhe edhe dy vetë të tjerë pas pak. Ë por duam që të flasim pak për uh, perspektivat e punës që i ofrohen studentëve, ë uh, mundësitë e shumta a të pakta uh, gjërat që ndodhin uh, në një universitet uh, pas auditorëve, sepse sigurisht qëllimi i edukimit, qëllimi i arsimimit është uh, formimi profesional dhe pasaj gjetja e një pune dhe starti i një karriere. Kështu që unë kam kënaqësinë që të mirëpres në studio nga zyra e karrierës në Universitetin Epoka, Marsela Fejzaj dhe Loren Senjen. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Atëherë Loren, po e nisim me ty. Ë uh, dua që të na të na tregosh pak cila është përditshmëria e punës tuaj, cili është qëllimi dhe çfarë ndodh çdo ditë në zyrën e karrierës tek Epoka. Çfarë u ofrohet studentëve në, po themi, përveç edukimit pasaj në në orientimin e tyre drejt drejt karrierës. Atëherë, zyrat e karrierës janë një nocion i ri në universitetet shqiptare. Ajo ka pak vite që është hapur dhe në Universitetin Epoka dhe kanë si qëllim orientimin e studentëve drejt tregut të punës. Në Universitetin Epoka, kjo kjo zyrë fokusohet në katër drejtime kryesore. Drejtimi i parë është trajnimet dhe workshopet në kuadër të karrierës. Drejtimi i dytë është internshipet apo praktikat verore. Drejtimi i tretë janë punësimet edhe drejtimi i katërt është pjesa e alumnajt sepse ne jemi career planning and alumni office. Ëh. Mm -hmm. Në pjesën e trajnimeve dhe workshopeve fillon nga gjërat më bazike, domethënë siç është Për trajnime dhe workshope, çfarë po. çfarë do të ishin këto konkretisht? Çfarë ndodh? Po, duke qenë se ne organizojmë edhe një career fair, një panair punësimi, në kuadër të kësaj organizojmë këto trajnime, domethënë se si mund të përgatitësh një CV, çfarë duhet të kenë kujdes, domethënë për në në çfarë kompanie, çfarë CV-je duhet dërguar sepse nuk mund të bësh një CV dhe atë CV-n ta dërgosh në të gjitha kompanitë, domethënë. Ë një pjesë tjetër është si duhet përgatitur një letër motivimi, hapat që duhet ndjekur për punësim, ë sepse ka rrugë të ndryshme për të marrë informacion për lajmet e punësimit. Ë një ndër to është interneti, i cili është një minierë e vërtetë informacioni, mm -hmm. një mhm. pjesë tjetër është edhe gazetat janë edhe panairet e punësimit siç e përmenda pak më parë. Interneti më shpërmend dhe mund të jetë një minier informacioni mund të jetë edhe një xhungël uh, në informa për një tjetër. Pra pra njohja e të dish të kërkosh. Kjo është pa. Po. kjo është çfarë uh, kjo është çfarë kërkohet sot kam përshtypjen. E drejtë është ndaj edhe është edhe zyra e karrierës për këtë punë, domethënë për të specifikuar pak më shumë dhe për të kanalizuar këto gjëra. Ëm um, Marcela, me sa kuptoj unë, puna juaj është shërben edhe pak si një urë, po themi midis midis shkollës dhe punës. Domethënë nga nga njëri edhe është një etapë, ndërrim etapash në në jetën e një studenti. Për herë të parë këta dalin i lënë auditorët dhe tani drejtohen drejt kompanive të ndryshme. Ëm uh, ju keni marrëdhënie me kompani të ndryshme në vend, në mënyrë që të të arrinin që t'u siguronin këtyre kompanive, po themi uh, punëtorët e nesërm, uh, drejtuesit e nesërm, uh, por gjithashtu edhe për studentët t'u ofronin atyre mundësitë e punësimit. Atëherë më lejo të theksoj faktin që Universiteti Epoka është një markë në tregun shqiptar dhe Fatmirësisht ne na vijnë vetë kërkesa nga kompani të ndryshme për punësim. Më duhet të theksoj që ne kemi mbi 55 përqind mbi 55 përqind bashkëpunim me kompani të ndryshme dhe ne bëjmë disa aktivitete në lidhje me këto kompanitë. Për shembull, për t'i dhënë studentëve një një vizion sa më të madh në lidhje me punësimin, ne organizojmë shumë vizita në kompani të ndryshme. Pra, marrim një grup studentësh, i çojmë në një X kompani dhe ata janë e prekin më shumë tregun e punës dhe nëpërmjet internshipeve që ne bëjmë. Mm -hmm. Internshipet do të thonë internshipet pra, pra, pra, praktikat verore mm -hmm. që mhm. studentët janë të detyruar çdo verë që të venë në kompani të ndryshme Dhe pikërisht këtë urë lidhëse midis kompanive dhe universitetit e bëjmë ne si zyrë karriere. Mm -hmm. Dhe kur themi që studentët janë të detyruar për të shkuar në këto, pra është kjo është kjo pjesë e, po themi, kuadrit akademik, pra është vlerësohen ata për për punën që bëjnë në stazh në në praktikë verore? Mm -hmm. Atëherë përveç programit akademik që Universiteti Epoka ofron, këto janë aktivitete ekstrakurrikulare. Pra, mm. në momentin që një student duhet të të, të shkojë apo nëse një student mbaron universitetin, në atë dosjen e vet duhet medoemos patjetër që të ketë disa vërtetime nga kompani që ai ka kryer internshipet. Përveç kompanive që ne kemi bashkëpunim pra me 55 kompani, siç e theksova dhe pak mm. më parë, Ne kemi bashkëpunim dhe marrëveshje me kompani të ndryshme jashtë vendit. Pra ne u ofrojmë studentëve mundësinë që ta bëjnë këtë praktikë verore, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë saj. Konkretisht ku shkojnë? Cilat janë disa nga vendet? Atëherë në Itali, në Turqi, kemi marrëveshje në Gjermani dhe së fundmi në Kinë. Po, është kompania më e fundit të cilën kemi bërë marrëveshje, është një kompani arkitekturore. mm -hmm. edhe nga Amerika deri në Kinë, domethënë kemi kompani të cilat kemi marrëveshje bashkëpunimi, edhe zakonisht hapen aplikimet për internship, është tani është periudha e marsit ku studentët tanë aplikojnë për internship pranë zyrës së karrierës. Në gjatë muajit prill ne jemi në kontakt gjatë gjithë kohës me kompanitë mm -hmm. për mhm. të dërgojmë listat e studentëve të cilët kanë aplikuar për internship dhe gjatë muajit maj u bëhet e ditur studentëve se në cilën kompani duhet të shkojnë për internship, edhe këto internshipe pastaj bëhen gjatë periudhës së verës, nga muaji qershor deri mhm. në muajin gusht. Ne këtë e këshillojmë shumë për studentët tanë, sepse të gjithë jemi, jemi të vetëdijshëm, domethënë ato lancimet e punës që nxjerrin kompanitë, një ndër pikat kryesore është eksperienca e punës. Pikërisht, pra, përvojë, duan përvojë. Po, duan përvojë. Që edhe përvoja mungon për shkak se studenti është student, nuk ka përvojë. Një, po... një i sapodiplomuar, i cili sapo del nga bankat e universitetit, Nuk ka ku ta gjejë këtë përvojë pune përposa në këto internshipe të cilat ne u ofrojmë atyre. Mm -hmm. A janë këto inter, uh, internshipe? Uh, a janë këto edhe një mundësi punësimi konkret? Domethënë uh, sepse ajo është një gjë që ti mund ta mbash në dosjen, mm -hmm. siç thamë, që tregon që ti e ke kryer uh, dhe ke pas një lloj përvoje, por gjithashtu mund të jetë një mundësi ku kjo kompania X apo Y që e merr studentin në në në praktikë, uh, thotë që këtë do ta mbajmë. Atëherë ne kemi pas disa histori suksesi të tilla, uh, siç uh, ju sapo thatë, uh, nga panairi i karrierës që ne kemi zhvilluar vjet, ku kanë marrë pjesë 50 kompani të fuqishme, domethënë sot për sot në tregun mm -hmm. shqiptar, uh, kemi pas nga ato histori që si fillimisht kanë, uh, kanë filluar uh, atë uh, një trajnim tremujor, dhe më pas janë punësuar në filan kompani. Pra kanë kanë treguar vlera që kompanisë i kanë interesuar, kanë thënë që ok, ky është një individ që që na shërben dhe që që vlen për t'u mbajtur, kështu që e kanë mbajtur. Në fakt mënyra se si funksionon punësimi në Shqipëri, domethënë është njëlloj si në vendet perëndimore, domethënë mënyra në momentin që ti futesh në punë, një kompani të merr në punë patjetër që të merr në një praktikë, në një provë, domethënë Iku ajo koha, domethënë mm -hmm. momentin që hyje në punë dhe e kishe punën të siguruar. Tash tregu i punës kërkon një person të jetë sa më sa më kreativ, sa më punëtor edhe kjo do të thonë bën që ta marrin në provë dhe pastaj nëse është i aftë dhe i vlefshëm për kompaninë, ok, mm -hmm. mund ta punësojë. Mm -hmm. Duken. Ok, mirë, ne do kemi një ndërprerje fare të shkurtër publicitare, kur të kthehemi, dua t'ju bëj, dua t'i jap dy drejtime uh, kësaj kësaj bisede. E para është, cilat janë disa nga vështirësitë konkrete që hasen, të uh, cilat duhen kapërcyer, do të jenë gjithmonë aty, por prandaj duhet që njerëzit të punojnë për këto, se ndryshe s'do kishte nevojë as për zyrë karriere, as për as për gjë. Po edhe e dyta, uh, cilat janë disa nga industritë uh, në të cilat duket sikur ka më shumë premtim, sepse një nga gjërat për të cilat jo vetëm studentët, por edhe edhe të rriturit ankohen është që nuk e dimë se cili është drejtimi i zhvillimit që që vendi merr, që është një dilemë pastaj që përplaset edhe tek ju dhe kërkon kërkon zgjidhje. Po do kthehemi vetëm pas pak me Lorenin dhe Marcelën nga zyra e karrierës dhe e punës tek Universiteti Epoka për ta vazhduar këtë bisedë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur Marcela Fejzaj dhe Loren Senja janë këtu me ne në orën e punës e po flasim pak për uh, punësimin rinor sot uh, dhe, dhe uh, detyrën e tyre në zyrën e karrierës dhe zyrën e punës për orientimin e këtyre studentëve uh, drejt uh, një tregu pune që është uh, po themi, duke ndryshuar gjithë kohës në lëvizje, puna duhet të jetë e vështirë, duhet të jetë dinamike. ë uh, Çfarë është çfarë është cilësia, nëse mund t'ju pyes, që kërkohet prej jush për shembull. ë uh, Çfarë është ajo që që ju ofroni si si individ uh, për ta bërë sa më të mirë, sa më të lehtë për uh, për studentët që të gjejnë atë orientimin, rrugën e tyre drejt drejt karrierës. Atëherë puna jonë fillon që me studentët e vitit të parë, domethënë duke i orientuar ata se si se si është jeta studentore, se vijnë studentë që sapo kanë mbaruar gjimnazin dhe vijnë me mentalitetin e gjimnazit, domethënë pikësëpari bëjmë përshtatjen e studentëve me jetën studentore. Cilat janë disa nga gjërat për shembull që ju ju duhet t'i adresoni qysh në fillim? Ça janë nga ato gjëra që duhet t'ua fshini, si thua nga? E para e punës është shpërdorimi i kohës, mm -hmm. sepse vijnë vijnë studentë nga rrethe ose nga shtete të ndryshme se në universitetin tonë duke qenë se edhe studimet bëhen në gjuhën angleze, ka edhe studentë që vijnë nga rajoni mm -hmm. ose të huaj, edhe duke qenë se largohen nga familja, nuk janë në thonjëza nën tutelën e familjes, po. mm. e aty pastaj mund të lirohen, mund të lirohen, edhe kjo është ajo thuajse kritika e vogël që ne e bëjmë që që gjëja më kryesore është menaxhimi i kohës, domethënë nuk duhet ta shpërdorin kohën, sepse janë mësuar që gjatë shkollës së mesme çdo javë kanë provim, çdo ditë kanë provim, ndërsa në universitet është, është me sezone. Edhe në momentin që këtë e lë në momentin do studiosh vetëm për sezon, atëherë thuaj se ke marrë fund. E kuptoj. Domethënë mund të mund të hasësh në në vështirësi. Uh, Marcela, nëse mund të pyes, uh, disa nga disa nga industritë uh, ku këta studentë uh, edhe për shkak të studimeve që kanë kryer aty degët që kanë zgjedhur, drejtohen në që duken që janë industri premtuese që kërkojnë uh, studentë prej jush që t'i punësojnë. Atëre, uh, në universitetin tonë, pra në tek universiteti Epoka, ne kemi njëmbëdhjetë departamente, uh, ku ndahen në dy fakultete, fakulteti i shkencave ekonomike dhe administrative dhe fakulteti i arkitekturës dhe inxhinierisë. Uh, me ato që kemi parë ne deri tani, uh, Pak vështirësi hasim në në fakultetin apo më saktë në departamentin e mhm. inxhinierisë së ndërtimit, duke qenë se dhe tregu i punës apo kushtet e vendit tonë nuk janë shumë premtuese në këtë drejtim dhe në këtë fushë. Por ne jemi shumë të lumtur me me rezultatet tona, do, domethënë, si universitet të arritura, mm. duke qenë se ne mbi 90% të studentëve i kemi të punësuar, mm. të sistemuar. që në që sapo ata përfundojnë uh, vitin akademik. Që është dhe... një shifër marramendëse duhet të themi, 90% të, të punësuar domethënë në një në një vend ku pun, uh, papunësia arrin tek të rinjtë 40%, 50% ka diçka domethënë një universitet uh, është i suksesshëm duke barazuar me sa të diplomuar kanë në tregun e punës. Sigurisht. Sa të punësuar, më fal, mm -hmm. kanë në tregun e punës. Një universitet që jep, po mund marr një shifër 5.000 diploma dhe ka 500 të, 500 stud, të diplomuar të mhm. punësuar, mm -hmm. nuk është sukses. Ka 90% të papunësuar. Po, bje, po. po. Nuk është mhm. sukses, domethënë, ndoshta dhe, dhe ne në këtë pjesë fokusohemi. Përpos, sepse shqiptarët nuk e kanë luksin si në vendet perëndimore që të mbarojnë studimet edhe më pas të bëjnë atë gap year që përdoret një vit një vit bosh domethënë. Mm -hmm Shqiptarët ato me ato kushte ekonomike që kanë, mendojnë që me të mbaruar studimet duhet të gjejnë patjetër një punë sepse prindërit kanë sakrifikuar për këtë gjë, mhm. domethënë. Mhm. Edhe ne në këtë pjesë mundohemi të Po në cilat janë disa nga llojet e industrive, disa nga llojet e kompanive, ku këta studentë, 90% po. pra të studentëve shkojnë. Ë kompanitë janë për momentin janë pjesa e telekomunikacionit. Mm -hmm. Duke qenë se teknologjia çdo gjë është e lidhur me teknologjinë. Sigurisht. Ne departamenti për shembull i elektronikës dhe inxhinierisë kompjuterike, e themi pa me krenarinë më të madhe, domethënë janë të gjithë punësuar. Mm -hmm. Domethënë të gjithë të diplomuarit tanë në këtë departament janë të punësuar. Kjo për, për fakt edhe strategjisë, teknologjisë dhe dhe elektronikës dhe inxhinierisë së kompjuterit. Është qartë, është qartë. Ky është domethënë është i kërkuar. E, e duan studentët gjithashtu? Po, është është një departament. Duket si e bukur, pra thua se departament relativisht i mirë, i vështirë, fal, mm -hmm. por shumë i mirë. Domethënë paktën duke parë edhe se si po shkon teknologjia sot, çdo gjë është e lidhur me teknologjinë, është një departament shumë i kërkuar edhe i frekuentuar. Tani puna juaj bëhet edhe edhe më e rëndësishme për një fakt tjetër që sigurisht si çdo universitet tjetër në Shqipëri janë të rinj, po t'i krahasosh për shembull me universitetet e hapura në vitet 700 në botë, por por nëse ti prodhon studentë cilësorë që nesër kthehen në në të punësuar cilësorë në uh, njerëz që çojnë përpara këto kompani, atëherë çfarë ti bën është që ia bën punën më të lehtë vetes për më vonë Marcela. Ë uh, në sensin që pastaj uh, siç kërkohet një Harvardi, një Oxfordi, domethënë bëhet shumë e lehtë sepse sepse ke një ndërton një markë, po themi, ndërton një brand dhe thua që ah, po ata të Epokës ata janë janë super. Po pra, sepse reklama më e mirë e universitetit është vetë studenti. Dhe duke mm. qenë se Studenti, mbasi për, mbasi përfundon uh, studimet e tij, bëhet një aset me vlerë për kompanitë e ndryshme. Uh, kjo është reklama më e mirë që ne mund të bëjmë Mhm. Mm po po e bën edhe punën tënde për mua më pëlqejnë punët e lehta. Mhm. Mua më pëlqejnë punët që vihen në vijë, ë uh, dhe dhe pastaj ndodhin vetë. Domethënë ti ndërton një gjë që është është solide, është e qëndrueshme dhe pastaj gjërat ecin ecin më kollaj, kam përshtypjen unë. Uh, kemi arritur në atë stad që nuk shkojmë ne mbas uh, punës, por vjen puna mbas nesh. Domethënë, siç e thashë edhe në fillim të të fjalës time, që janë kompanitë ato që ne na sjellin shumë vende vakante pune mm, dhe na kërkesa, si kërkesa mhm. pune mm -hmm. dhe jemi ne ata që u çojmë listat kompanive dhe ata zgjedhin midis uh, studentëve tanë. Pra, çfarë pra, është diçka, nëse mund ta mund ta plotësosh ti Loren, por çfarë është diçka që kërkojnë për shembull ata, të dinë rreth studentit, disa nga cilësitë që që ju thoni për shembull, ne çojmë një listë me studentë, po uh, kërkojnë ata për shembull uh, disiplinën, kërkojnë uh, kreativitetin, kërkojnë uh, ku di unë tash, uh, një një sërë uh, notat ndoshta, domethënë rezultatet. Uh, ka diçka sepse ka studentë të cilët janë me nota maksimale, por nga ana praktike domethënë Çalojnë, çalojnë po. Si çdo individ që s'është i përkryer po. Ka studentë të cilët kanë nota mesatare, por nga ana praktike janë shumë mirë, domethënë. Mm -hmm. Nëse për kompaninë, një një punonjës më me vlerë është një person që është shumë praktik, mm -hmm. edhe është gjatë gjithë kohës i vazh në punë i vazhdueshëm në punë. Edhe kjo është ajo që unë e shoh paktën nga rezultatet sepse pasi ne dërgojmë listat te kompanitë për vendet vakante, ato na kthejnë dhe feedbackun, domethënë deri në çfarë faze çdo student ka arritur, domethënë kush është punësuar dhe mm -hmm. dhe cilin në fazën e parë, dytë apo tretë në punësim. Po ju jeni gjithashtu edhe zyra alumni, që do thotë që merreni me me studentë ose me ish studentë, po themi, por që mbeten ish studentë të Epokës gjithë jetën. Po. Ë, uh, pra keni mundësinë që t'i ndiqni këta studentë edhe 5 vjet më vonë, edhe 7-8 vjet më vonë. Flasim për shembull se po, me kalimin e kohës këto numri i viteve rritet. Ë, uh, ne vitin e shkuar kemi krijuar edhe shoqatën alumni, uh, Epoka University Alumni mm -hmm. edhe Association. Edhe çdo aktivitet që organizohet me pjesën e të diplomuarve organizohet nga kjo shoqatë, domethënë me mbështetjen tonë patjetër me mbështetjen e zyrës, por Këtë jam bëjë më teta, se po më imagjino një ditë për shembull, 10-15 vjet më vonë, kur këta studentët tuaj të djeshëm, kanë zënë pozicione ekzekutive drejtuese në kompani të ndryshme ku edhe për shkak të një po themi ndjenje të ngrohtë private, personale, do të kërkojnë që të të ndihmojnë studentë të tjerë të Epokës. Domethënë kjo vllazëria e, e, e atyre që kanë kaluar në të njëjtat auditorë. Patjetër, edhe aktualisht, domethënë që nuk kanë kaluar shumë vite, ne kemi shumë studentë, të cilët punojnë në kompani të ndryshme dhe për çdo vend vakant, na lajmërojnë, Loren mm -hmm. Marcela, mm -hmm. është një vend vakant këtu, nëse keni student pa punësuar mund të nisni sepse ë uh, Dhe kjo na ka shërbyer për mirë. Në qartë, në qartë, në qartë. Okej, okay. mirë, unë uh, ju falenderoj. Dua që mbas uh, pak minutash takojmë uh, këtu në studio edhe dy studentë uh, për të parë se cila është uh, pikërisht ajo që ti e përmende si reklama më e mirë për uh, universitetin. Faleminderit Marcela, faleminderit uh, Loren nga Universiteti Epoka këtu në kryeqytet, Marcela Fejzaj, Loren Senja. Ok, studentët Eugena Pepa dhe Dorian Hita janë këtu me mua nga Universiteti Epoka, janë të dy në vit të tretë, uh, pra vitin e fundit të, të bachelorit, siç, siç njihet. Uh, Eugena, ti studion për? Economics. Economics, ndërkohë që Doriani është për? Informatikë ekonomike. Informatikë ekonomike. Pra, komponenti ekonomik qëndron tek tek të dy. Tani ju si e shikoni në këtë moment? Mund të jeni pak, po themi në ankth, në një ankth pozitiv siç siç është çdo kush. Jo, sepse jeni sot në radio, por sepse ë uh, shumë shpejt ju do i drejtoheni tregut të punës, që është është një garë nuk jeni vetëm ju, ë uh, ka shumë individë, qoftë nga universiteti juaj, qoftë nga universitetet e tjera në vend, shumë janë përgatitur, vendet e punës janë të kufizuara, kështu që duhet uh, duhet që ta ta, ta fitoni atë vend pune. Si ndiheni? E ndjeni veten përgatitur, e ndjeni veten gati? Personalisht mendoj që asnjëri mbasi mbaron 3 vjet shkollë nuk mund të ndihet plotësisht gati dhe i përgatitur. Normalisht është pyetja që mundon çdo student pasi mbaron shkollën, çfarë do ndodh tani, si do të shkojë puna, duke marrë parasysh edhe degët tona, ndoshta imja pak më shumë, mm -hmm. është bërë tregu i punës është bërë shumë i vështirë, gjithmonë është ajo ideja kush do të pranojë, ku do ku do aplikojmë, si duhet aplikojmë, sepse normalisht mungesa e informacionit është një gjë që i mundon shumë studentë, mm -hmm. por fatmirësisht është ajo për të cilën ne kemi ardhur këtu sot dhe zyra e karrierës është ajo që neve na ka drejtuar jashtëzakonisht shumë dhe deri diku na ka bërë punën shumë më të lehtë. Të paktën ne si studentë të na kuptojmë të kuptojmë se ku duam të shkojmë dhe çfarë duam të arrijmë. Atëherë unë do ta pyes pak Dorianin, o Dorian, a mund ta përshkruash uh, punën tënde ideale? Cila do ishte puna ideale për ty? Nëse çdo gjë do të shkonte uh, pikërisht ashtu siç ti dëshiron. Nëse çdo gjë do shkonte pikërisht ashtu si Ma përshkruaj pak atë ambientin tënd të punës. Uh, ambienti i punës. Po. Po të fillojmë nga ambienti fizik, do preferoja të ishte një zyrë super me një pamje diku te diku nga kati 8 sepse mm, diku nga kati 8 po shumë zhurmë më poshtë po ndërtohet më shumë një po- informatikë ekonomike po gjatë viteve kam devijuar nga ana e informatikës domethënë më shumë jam fokusuar tek pjesa e web development mm -hmm. computer mhm. science dhe gjëra të mm -hmm. tilla dhe kjo gjë më shtyn të kem të pjesën time, pjesë e një grupi për shembull të ndërtim softuerësh mm -hmm. ose unë kam vënë re për shembull që ka grupe të vogla, çunash e gocash kudo në botë sot që ndërtojnë një aplikacion dhe dhe dhe bëjnë namin, siç siç shprehemi, për shembull ata që bënë WhatsAppin, për shembull që e po. shitën për 2 miliard dollarë apo diçka e tillë. ë uh, Pra, pra është premtuese. Është premtuese që të arrish të jesh kreativ, të jesh i, i zoti apo e zonja dhe dhe të bësh pikërisht atë atë që që mund të bëjë diferencën midis ë uh, teje dhe të tjerëve. Është shumë premtuese. Në Shqipëri ka shumë mungesa, sidomos po të flasim nga sektori i qeverisë që ka shumë nevoja për futjen e informatizimit të shumë të dhënave mm -hmm. dhe aty ka disa hapësira, domethënë me disa internshipe që kena njoftur nga zyra e karrierës mm -hmm. dhe tek kryeministria dhe tek ministria e arsimit ka pasur nevoja për të tilla gjëra. Pra, pra kry, në kryeministri, në ministrinë e arsimit ka nevoja që ju të shkoni atje dhe të bëni ekzaktësisht çfarë? Çfarë çfarë bëhet? Po çfarë bëhet? Pjesë unë për vete I jam ofruar të vija tek kryeministria, po atje nuk shkova për arsye se u bë një vonesë mm -hmm. dhe unë kisha aplikuar në një vend tjetër që kishte prezantuar zyra e karrierës tek ambasada amerikane. Okej. Okay, dhe unë do thosha, fito... do thosha jo keq, jo, jo keq. Kryeministria ambasada amerikane, kryeministria ambasada amerikane. Okej. Okay. Aha. Dhe meqë uh, fitova aty u pranova, ishte vendosa të shkoja atje mm -hmm. dhe normalisht fillova tek zyra e financës, mhm. ishte mm -hmm Një eksperiencë shumë e këndshme. Çfarë çfarë ishte puna jote e përditshme në në ambasadë? Puna e përditshme po ta marrësh ditën e parë u mora me fatura, që ishte tamam pjesë finance mm -hmm. dhe avash avash u angazhova me të tjera gjëra që s'kishin lidhje me financën. Kështu mm -hmm. u angazhova me disa projekte të reja sepse 5 ditë pasi shkova unë, u ndryshua që erdhi ambasadori dhe kishte mm -hmm. disa projekte për të njohur stafin dhe u mora me disa surveys, më shumë nga ana e informatikës. Si e ndjeve veten në në këtë ambient pune? Që është, ndjev... duhet të themi, edhe edhe amerikan në në në sensin që ka një tjetër kulturë pune nga nga e zakonshme shqiptare. Po, domethënë, ajo ideja që ke për kulturën e punës kur hyn aty është ndryshon komplet. Mm -hmm. Është tamam ambient amerikan, shumë njerëz friendly dhe mungonte ajo ideja e hierarkisë. Mm -hmm. Nuk ka, unë jam mm -hmm. shefi dhe do bësh. Pra punë ekip, punë ekip, nëse mund të themi. Punë ekip dhe Kjo mungesa e presionit për të mhm. bërë punën është një gjë shumë shumë frytëdhënëse. Të lë, domethënë, i jep kreativitetin tënd, mm -hmm. nuk ke presion, nuk. Si thua, i lë lëngjet të rrjedhin kështu në në deje, ëh, është ashtu. Po, po ti uh, ke pasur ndonjë eksperiencë në Po, personalisht kam pasur eksperiencë tre, ndoshta jo tek ambasada amerikane, por që Kam pasur tre eksperienca. E para ka qenë në një bankë prestigjioze ProCredit Albania, tjetra ka qenë tek një kompani telefonike, Albtelecom, dhe pastaj në një fasoneri që aty në fakt ka qenë më tepër një eksperiencë komplet ndryshe. Mm -hmm. Çfarë uh, kanë qenë disa nga punët që ti ke bërë konkret? Atëherë, tek përsa i përket bankës, kam qenë asistente tek Kredia Konsumatore, mm -hmm. dhe ishte një eksperiencë tepër interesante, pasi kishe kontakt të menjëhershëm me njerëzit, nevojat e tyre. Vinin donin të mobilonin shtëpinë, donin të bënin po, diçka po. Kredi konsumi, një dyqan të vogël, të mhm. gjitha po. Dhe ishte tepër interesante për faktin sepse jo vetëm kishe kishe të bëje me me njerëz të ndryshëm, por mund të shikoje problemet që ato kishin, se si ti mund t'i ndihmoje dëshira për të bërë diçka për për t'i ndihmuar ato persona. Për sa i përket pastaj anës në fasoneri ka qenë diçka komplet tjetër sepse është një industri e madhe që sot mhm. është përhapur shumë në Shqipëri. dhe um, të bëje anën ekonomike atje ishte tepër tepër e komplikuar dhe mhm. vështirë. Mm -hmm. Ti po kë do zgjidhje nga nga të treja eksperiencat e tua? Unë personalisht nuk do zgjidhja asnjërën prej tyre sepse do më pëlqente shumë të të të punoja në një kompani që ka shumë ka shumë uh, lidhje me njerëzit. Mm -hmm. Mund mhm. t'i ndihmosh uh, mund t'i ndihmosh ato, mund të kuptosh nevojat dhe mendoj që Shqipëria ka shumë nevojë për një për një kompani të tillë. Mm -hmm. Pse jo ta krijoja vetë, pse jo të isha pjesë e një të tillë? Oh, po ku i dihet? Nuk i dihet asnjëherë. Shumë mirë, ora është 9:40, nëse shikoni lart mund të hasni edhe eklipsin diellor për të cilin ka kaq kohë që flitet miq të dashur. Ne do të dëgjojmë këngë nga Sia, Elastic Heart.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 Mirë se keni ardhur në orën e punës tonë në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim bashkë me Dorian Hitajn dhe Eugena Pepën, jemi këtu, uh, Eugena studion për Economics, uh, ndërsa Doriani për uh, Informatikë Ekonomike, ata po na tregojnë pak për eksperiencat e tyre. Ëm uh, Eugena ti na e përshkrove uh, punën tënde ideale, uh, duhet që të ketë të bëjë me njerëzit. Ë uh, ku e shikon veten konkretisht çfarë do të ishte përveç se që duhet të bëjë uh, të ketë uh, të bëjë me njerëzit, duhet duhet të ketë të bëjë edhe me ekonomikun, po. edhe ekonomiksin si si degën tënde të studimeve. Ti si e sheh? Çfarë çfarë lloj uh, kompanie mund të ishte? Çfarë lloj uh, shërbimi për shembull? Me thënë të drejtën, në fakt këto NGO-të, organizatat jo fitimprurëse më duken shumë interesante, mm -hmm. pse jo një CEO apo një menaxher atje do të mm. ishte mm. tepër bukur, por um, tani nuk mund t'i themi jo edhe kompanive të auditit, të cilat uh, janë merren me kontrollin më të saktë të kompanive. Ëm, është ajo kriza faktikisht Ty të pëlqen au- të pëlqen auditi? personalisht po, nuk do të Ky si kisha është një punë që është gjithmonë e vazhdueshme se auditi Është e është vazhdueshme dhe ë, duhet parë pak edhe tregu i punës, sepse dëshirat janë shumë të mëdha. Unë folja më përpara për një pozicion ëndrrash, por duhet parë pak edhe pozicioni që ti do zësh në shoqëri. Dhe siç e thamë, tregu i punës është bërë shumë i vështirë dhe një kompani auditi mendoj që është diçka e sigurt, por edhe e bukur gjithashtu sepse ka ato uh, sfidat e saj mm -hmm. dhe është tepër interesante. Meqë meqë përmende fjalën CEO ose CEO, siç po. i thonë uh, rëndom tani. Ëm um, dikush që na dëgjon mund të thotë ja, Ajo është akoma në vit të tretë dhe thotë CEO, uh, domethënë uh, Chief Executive Officer, pra i pari i kompanisë. Uh, dhe ky është një mentalitet që shpesh kritikohen tek studentët shqiptarë, që thonë që duan gjithmonë uh, që të mbarojnë nga nga nga Mos harrojnë çantën në shkollë dhe ndërsa marrin çantën e shkollës me vete, duan pastaj që të hyjnë direkt në zyrën e madhe, në zyrën e shefit. Ë, uh, sqaroji pak njerëzit uh, se si kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë, por ka një arsye pse ne po punojmë kaq fort. Uh, fundja unë nuk jam duke punuar që të përfundoj një sekretare e thjeshtë apo një ekonomiste e thjeshtë. Ë, uh, duke qenë se këto 3 vite unë jam përkushtuar me mish e me shpirt shkollës dhe normalisht rezultatet e kanë vërtetuar këtë gjë. Ëm dihet që të, të ngjitësh hapat e karrierës duhet t'i ngjitësh avash avash, por mhm. flasim për një pozicion përfundimtar, duke menduar që unë i kam aftësitë e duhura për të qenë një person i tillë dhe për të bërë një arritje të tillë, mm -hmm. pse jo mos ta mendoj veten ashtu? Normalisht ëndrrat janë të mëdhaja, synimet janë të mëdhaja, vetëm me punë dhe me studim arrihet çdo gjë. Deri tani tek pjesa e studimit jemi në rregull, tek mm -hmm. puna pastaj mm -hmm. do ta shikojmë. Ti je ti je ëm um, ende në moshë moshë studentore, po. Ëm, uh, megjithatë, po të pyes, në cilën moshë për shembull e shikon veten që të jesh atje ku atje ku do. Se do dhe kohë, do dhe një komponent tjetër do edhe kohën, do përvojën, do unë jam gjithmonë për shkallët, shkallët e karrierës që që që edhe të formojnë, sepse në fund fare ë uh, nuk je gati. Donald Trump për shembull, Donald Trump që mbahet si një nga këta biznesmenët më të mëdhenj në botë, ndërtues gjigant dhe pronari Miss America etj etj etj ka falimentuar një 6-7 kompani përpara se të ë uh, dhe babi i jepte një shans tjetër me një kompani tjetër, e falimentonte atë. Babi i jepte një shans tjetër me një kompani të re, e falimentonte atë derisa e gjeti. Pra duhet përvojë, duhet, nuk është asgjë kollaj. Mhm. Absolutisht, çdo gjë fillon nga zero. Çdo gjë ka të bëjë me shkallët, me formimin tonë personal dhe Edhe unë po të isha në këtë moshë dhe të më thoni merre tani kompaninë dhe drejtoje absolutisht që edhe unë do ta falimentoja njësoj siç ka bërë edhe Donald Trump. Po shpresoj që jo, sa ai. Shpresoj. Mendoj që je më mirë se Trumpi kur Trumpi ishte në moshën tënde. Por gjithashtu do të thotë absolutisht që shkallët do ngjiten dhe me punë. Punë okay. çdo gjë dhe vullnet normalisht. sepse gjë tjetër nuk na mungon. Mm -hmm. Flasim pak edhe me amerikanin tonë këtu në studio. Ëh, uh, mbas përvojës, mbas përvojës në në ambasadën amerikane. Si mund ta kesh vënë re edhe kjo është mënyra se si punohet atje. Ëh, uh, fillohet me një quhen uh, quhen uh, entry level, këto mm -hmm. llojet e punës ku ti mund të jesh uh, qoftë edhe duke duke ëh uh, duke shtypur, po them. Um, duke mbushur një database po, Excel. Duke mbushur një database Excel. Kjo është një punë imja e parë, meqë ra fjala në një zyrë. Merr në nga letra dhe hidh në Excel, merr nga letra dhe hidh në Excel, merr nga letra dhe zgjati 3 muaj për pastaj. E para ishte fotokopimi i faturave dhe mm -hmm. rregullimi i tyre mm -hmm. për javën e parë. Pastaj është ky mentaliteti tek studentët tanë për shembull që thonë, "Oh, pse këtë punë do bëj unë, do do fotokopjoj unë, pse unë s'mund të jem një fotokopjues i thjeshtë." Për shembull. Po, po, është edhe mentaliteti edhe te vendi ku vete sepse ata thonë student, s'ka mbaruar shkollën akoma, mm -hmm. ç'punë ka këtu të merret mm -hmm. me bilancin financiar. Mm -hmm. Sigurisht. të një ambasade ose të një mm. organizate tjetër dhe normalisht fillon me këtë, po avash avash nëse e tregon veten mm. e mhm. arrin ta gjesh atë pikën që do, domethënë. Më thuaj të dalësh aty ku je. Gjënë kryesore që mësove nga nga përvoja jote e punës në ambasadë. Gjënë kryesore. Duhet të jesh Mendo mendoje edhe ti Eugena, ke ke përparësinë që ti po të jap ti po të jap pak më shumë sekonda ta mendosh se cila ishte gjëja kryesore që mësove nga përvoja jote. Gjëja kryesore që mësova nga Përvoja te ambasada duhet të jesh fleksibël. Nuk është se atje ke vajtur për financë dhe do bësh financë. Mm -hmm. Jam marrë, kur erdhi ambasadori Brazilit e Besi, jam marrë dhe me organizimin e festës së hyrjes atje. Mm -hmm. Thjesht, organizimi i personave, ju do shkoni këtu, ju do shkoni atje, këtu keni për të ngrënë gjëra të tilla. Edhe mm -hmm. kjo është pjesë, nuk ka nuk sigurisht, ka lidhje që po shkon për financën, edhe atë do bësh do bësh patjetër atje. Mm -hmm. Dhe shumica e rasteve edhe siç ndodh, jo sepse për shembull mbarova këtë temë bachelorin, që do të thotë që që punët e së ardhmes, punët që do jemi duke bërë mbas 20 vjetësh sot as nuk ekzistojnë. Siç për shembull 10 vjet më parë të të krijoje aplikacione për App Store-in apo apo për uh, atë Android Store, çfarë quhet uh, Play Store-in, nuk ekzistonin. Ato nuk ekzistonin sot, ke miliona njerëz që punojnë pikërisht në këtë sektor. 10 vjet më parë t'i pyesje pikërisht pra, pra pra duhet të jesh gati Për për dhe ti e përmende, fleksibiliteti është është një nga cilësitë që kërkohet. Për ty, uh, cila ishte cili ishte mësimi më i mirë që more? Mësimi më i mirë të paktën që unë kam marrë është që duhet të pranosh çdo gjë, që jo gjithmonë mund të arrish menjëherë atë që ti do dhe duhet të jesh i gatshëm që t'i pranosh të gjitha për të arritur në fund atë synim që ti ke vënë përfundimtar mund të themi vetes tënde. Duhet të jesh i gatshëm t'i provosh dhe të gjitha. Kalon tek fleksibiliteti gjithashtu edhe tek po një sens durimi pra atë. Po, duhet të jesh goxha i durueshëm. Ne shqiptarët okay. nuk jemi të durueshëm. nuk jemi po duhet të mësojmë. Duhet të mësojmë të jemi të durueshëm dhe të qëndrueshëm. Mirë, unë ju falenderoj Eugena Pepa, miq të dashur eh, studente e ekonomiksit dhe Dorian Hitaj i informacionit ekonomik, informatikës ekonomike, më fal, eh, informatikës ekonomike. nga Universiteti Epoka dhe nga praktika të ndryshme në ambasadë dhe në biznese. Ju falenderoj shumë. Ë uh, kjo ishte ora e punës për këtë të premte, ne do të rikthehemi sërish javën që vjen me më shumë. Ju lëm tani me Feder dhe Lyse, uh, këta këndojnë Goodbye. Let me tell you the story. of that guy. First you loved,